prvej línii. Pekný dobrý večer, milí poslucháči a šťastný nový rok. Nech sa vám všetko splní, čo si len zažiadate, ale no, všetko asi sa nesplní, čo si budete žiadať, ale tak čo najviac nech sa vám splní a hlavne nech ste zdraví, nech ste spokojní, pokojní, aj keď v dnešnom nepokojnom svete je ťažké byť pokojný, ale hlavne teda to zdravie. Od mikrofónu vás z Bratislavského štúdia pozdravuje Michal Albert a dnešná relácia bude taká špeciálna. Ako vždy, na začiatku roka bilancujeme ten starý a nejako skúšame predikovať ten nový, že čo sa možno udeje. No a keďže tu máme situáciu okolo Venezuely, tak začneme samozrejme tým a budeme sa trošku rozprávať práve o tej Venezuele, o tom, čo urobil americký prezident Donald, eh, Donald Trump. Ešte skôr, ako predstavím hostia, ktorého už asi možno aj niektorí tušíte a hlavne tí, ktorí ste si pozreli pozvánku, tak e, dám odporúčanie pre všetkých, ktorí nás počúvate naživo 6. januára 2026. To sú inak e, pravoslavné Vianoce, takže aj pekné Vianoce všetkým pravoslavným poslucháčom želáme. Všetci tí, čo nás teda počúvate naživo, môžete svoje otázky, postrehy písať na studiozavináč slobodnyvysielac.sk prípadne zelené tlačidlo otázka do štúdia na stránke a môžete aj telefonovať eh, do Bratislavského štúdia na číslo 0951 485 385. A ja som veľmi rád, že môžem privítať eh, politológa a predsedu SHO, to znamená Slovenského hnutia obrody, Roberta Šveca. Dobrý večer. Eh, dobrý deň, prajem, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a za možnosť opäť slobodne diskutovať. Ideme začať tým Trumpom. Môžeme. Ako ste to Šokovalo vás to, keď ste sa toto dozvedeli? Mňa osobne to šokovalo. Nečakal som, že niečo takéto sa udeje. A mm, podľa mňa to šokovalo každého normálneho človeka. Asi takto by som začal. Skromne, ale krátko, ale s hodnotením, ale asi takto priamo k veci. A predpovedáte do budúcna z takého politologického hľadiska, čo to ešte prinesie? Viem, že už aj Trump sa vyjadril, že možno Grónsko že to vidí ako Kolumbia, strategický Kolumbia, záujem. Hej. Kubu spomínal. No pokiaľ sme pri týchto štátoch, čo ste, alebo čo sme spomínali, tak e, môj, môj e, osobný odhad alebo taký náhľad do budúcnosti je ten, že myslím si, že pokiaľ ide o Kubu, tak Trump bude sa snažiť skôr e, Kubu ekonomicky zlikvidovať, e, nie priamo vojensky, ale pokiaľ ide o napríklad to Grónsko, tak myslím si, že tam naozaj hrozí, že on je schopný tam poslať armádu a to Grónsko obsadiť, ale, ale to už potom naozaj neviem, čo sa bude diať, pretože ak členský štát NATO napadne e, ďalší členský štát NATO kvôli územiu, obsadie územie, tak to presne ako povedala e, dánska premiérka, to už bude koniec. E, koniec niečoho, nejakej epochy. Koniec a, NATO. Koniec NATO a už potom podľa mňa to buď dominový efekt a tie udalosti vo svete pôjdu samospádom a to ešte nič dobré. A nejde možno o toto Trumpovi, aby sa NATO skončilo? skončilo, aby mal takúto zámienku, ako to skončiť? Mm, ťažko, ťažko povedať, ako Trumpovi ide do hlavy, je veľmi, veľmi náročné. Ja len chcem, chcem prizvukovať, že my ako slovenské hnutie obrody sme upozorňovali na to, aby na Slovensku nebola príliš veľká eufória, keď Trump eh, vyhral americké prezidentské voľby, pretože sme jasne povedali, Trump eh, je americký biznismen. On všetko, čo robí, robí ako biznismen. Keď niekam vloží milión, chce naspäť 2 milióny, obrazne povedané. A presne o tom je o politika. Čiže on nebude ochraňovať slovenské národné štátne záujmy, ani Európsku úniu nebude ochraňovať. On bude robiť politiku iba v prospech USA. A teraz sme svedkami toho, že sa to presne jednoducho deje. A dnes tí aj ústavní verejní činitelia, ktorí oslavovali Trumpa, si búchajú hlavu o stenu a kajú sa z toho, že ako veľmi sa v ňom zmýlili. Napríklad europoslanec Blaha a ďalší. Takže naozaj niekedy je dobré počúvať, čo hovorí slovenské hnutie obrody, lebo veľakrát sa stalo v minulosti, že to, čo sme povedali, bolo nadčasové, jednoducho sa to, uh, sa to jednoducho naplňa. A pokiaľ o tú vašu otázku, tá odpoveď na vašu otázku práve vychádza z toho, čo som povedal, že je to možné, je to možné, pretože Trumpovi nejde o NATO, nejde o Európu ani o svet. Trumpovi ide a vždy pôjde iba o USA. Poviem to polopate po slovensky ľudovo, Trump má všetkých na háku. Jemu ide o USA a sám povedal, že západná pologula bude americká. Takže nie je o čom. Ešte výzva poslucháčom, každý, kto sa zapojí a pošle svoju otázku na studiozavináč slobodnyvysielac.sk, tak e, máme tu knihu Švedska 63 a o tu budeme v závere žrebovať, to znamená jeden z tých z vás, kto pošle otázku, bude zaradený o túto detektívku, Švedska 63. Dajte si teraz sluchadla, lebo ideme pustiť zvuk Miroslava Kamenského, ktorý sa nazdáva, že toto, čo urobil Trump, je taká jeho špeciálna finta som presvedčený, že toto je taká hmla, to je zahmlievanie tej situácie. Operácia zatiaľ je krátka a do volieb niekde na, vo Venezuele som presvedčený, že ešte veľmi ďaleko. Trump jednoducho ukázal, že skúsme takto za nízkych nákladov pre U, e, lebo to sú nízke náklady pre USA, e skúsme zmeniť politický režim, tak ako sme už ho zmenili od roku 1945 najmenej 50 krát po celom svete. A toto je taká, povedal som, ďalšia finta Trumpová. Zatiaľ ja nevidím to, aby sme takto ešte rozumeli. Keď sa americký prezident rozhodol zautočiť už na Irak, alebo na Afganistán, tak tam sa oni celé mesiace pripravovali a nakoniec tam vylodili státice vojakov a tie kontingenty vojenské boli neporovnateľne väčšie, ako je to tu z pohľadu tej Venezuely. Hoci Venezuela nie je ani zďaleka tak vyzbrojená, ako dajme tomu bol Irak, kedysi, keď tam bol Saddam Hussein. Ja som presvedčený, že Trump bude musieť hľadať inú cestu. Ja som skôr presvedčený, že oni budú sa snažiť podplatiť či to vojenské velenie tých politikov, aby teda prešli na ich stranu. Budú sa snažiť ovplyvníte, nejakým spôsobom ovplyvnete aj tú opozíciu, poďte s nami, lebo ak sa mu to vymkne z rúk, Viete, čo je zaujímavé? Veď ten vojenský výbor, alebo teda senátny výbor pre vojenské záležitosti kongresu USA vôbec nebol informovaný o tejto záležitosti, čo potvrdili ľudia z tohto senátneho výboru, čo môže e, nakoniec viesť k obžalobe či už amerického prezidenta alebo ministra obrany. Toto sú vážne veci. Tak e, čo na to hovoríte, na tieto slova? Viem, že ste si robili aj poznámky, áno, takže áno. budete v bodoch odpovedať. E, dá sa v podstate z veľkej miery súhlasiť, čo povedal kolega. E, ja by som len ešte doplnil, presne na to nadviažem, čo povedal, čo sa týka kongresu USA. Tu je v podstate veľmi zaujímavá situácia, že človek, Donald Trump v tomto prípade, americký prezident hovorí niečo o demokracii a o slobodnom živote vo Venezueli. Človek, ktorý porušil týmto aktom nielen medzinárodné právo, ale dokonca porušil aj, aj americké právo, pretože na to, aby toto mohol urobiť, potreboval aj súhlas kongresu z USA a ten, ten e, súhlas tam jednoducho nebol. Čiže človek, ktorý chce nastalo, nastolovať demokraciu v inom štáte, musel porušiť medzinárodné právo, aj domovské právo, aby tú demokraciu akože mohol nastoliť. To je prvá poznámka. Ďalšia poznámka, čo mňa šokovalo, bolo to, keď vyhlásil americký prezident, že to, čo urobil, bolo v súlade s americkým právom to, toto keď vyhlásil, tak je to o, o nebezpečný precedens, pretože teraz každý národ, každý štát na svete môže akúkoľvek vojenskú operáciu či komukoľvek, alebo hoci čo, vraždu politickú, hoci čo, povedať, že dobre, nebolo to v súlade s medzinárodným právom, ale bolo to v súlade s našim národným právom. Čiže inak ja to pritiahnem za uši. Na základe tohto, čo Trump povedal a urobil, má Slovensko v budúcnosti právo napadnúť Českú republiku, lebo na minulosti ukradla Moravu? No má, podľa Trumpa lebo je to v súlade s našim slovenským právom. Hej? Má Slovenská republika právo v budúcnosti napadnúť Ukrajinu za to, že nám ukradla podkarpatskú Rus? No áno, má podľa Trumpa. Bude to v súlade s našim slovenským právom, pretože Trump okrem iného povedal, že to urobil vo Venezuele aj kvôli tomu, že údajne Venezuela v minulosti ukradla Američanom ropu. Čiže podľa tejto logiky my dokonca ako Slováci, podľa logiky Trumpa, máme právo napadnúť aj Polsko a zobrať časť južné územia Polska pri e, pripojiť opäť k Slovensku, lebo to všetko, čo som spomínal, Moravu, Podkarpatskú Rus, Južné Polsko sa čias vlády Slovenského chrala Svetopluka, bolo súčasťou slovenského územia. A toto chcem takto priťahnuť tými vecami za uši povedať, že toto môže spustiť taký dominový efekt vo svete, že sa to nezastaví nikde a nikdy. To je veľmi nebezpečné. A toto si dovolil povedať prezident svetovej veľmoci. A je to veľmi nebezpečný precedens. Ale čo treba oceniť, je to, že to tam jasne povedal, že priorita, prečo to urobil, bola ropa. Čiže už je to taká zmena, že nehovoria tie tí americkí prezidenti o tom, že demokracia, sloboda. On to síce spomenul, ale jasne povedal, že im ide o ropu. A všetko, čo sa týka tých narkotik a týchto vecí, to bola len zásterka na to, aby sa Trump a jeho ľudia dostali k tomu, k čomu chceli, a to je jednoducho ropa. A cez tú ropu bude pravda, že vydierať a tlačiť je na Kubu, a môže sa stať, že Kuba jednoducho skolabuje ten systém na Kube, vzhľadom na to, že tá ropa už na tú Kubu nebude z tej Venezuely tiecť. No inak, e, čo sa týka tej e, ropy, respektíve toho, že čo, ako, e, aký, aký mal zámer, alebo za, na základe čoho vlastne obsadil teda obsadil, ukradol im prezidenta zatiaľ, uvidíme, čo bude ďalej, že či to bude eskalovať, lebo tam sa pripravujú na všetko, tak zaujímavý som počul dnes názor, nie je podstatné, že od koho počas jedného telefonického rozhovoru, že podľa tejto logiky potom jedného dňa, lebo však voda začína byť čoraz viac e, strategickejšia a budeme ju čoraz viac potrebovať, Slovensko má veľmi dobré zásoby vody, napríklad aj Albánsko, tak jedného dňa môže americký prezident, nech už bude ktokoľvek, povedať, že je to v našich národných záujmoch, aby sme obsadili Slovensko alebo Albánsko kvôli tej vode. Mm, presne tak, presne tak. A mm, ja keď som spomínal tie územia Moravu, Južné Polsko, Podkarpatskú Rus, tak pravda, že Slovenská republika momentálne nie je v pozícii nejaké veľmoci, regionálne veľmoci, ale predstavte si, že sa spustí dominový efekt že takto budú konať Číňania v otázke Tajvanu hej, a ďalšie e, štáty, aj svetové veľmoci. To sa nezastaví nikde a ja súhlasím s tým, čo bolo už povedané, že toto, čo sa stalo vo Venezueli, to už je jednoducho koniec súčasného medzinárodného práva. Tu už platila právo silnejšieho a toho, kto má ostrejšie lakte. A to je pre také malé štáty, ako je Slovenská republika, veľmi nebezpečné. A čo je čo je najsmutnejšie na tom všetkom je to, že Slovenská republika žiaľ nie je pripravená na takýto medzinárodný, medzinárodný život a na takúto medzinárodnú schému. Lebo my ako malý štát e, sa vždy sme sa spoliehali na to, že je tu nejaké medzinárodné právo, sú tu nejaké inštitúcie, veľmoci, ktoré nám garantujú či už územnú celistvo, štátne hranice, nejaký, e, nejaké ekonomické zázemie ale ľahko sa môže stať, že Slovenská republika sa dostane do pozície, kedy budeme musieť zachraňovať holú existenciu slovenského národa, tak ako v minulosti sa to dialo a my na to nie sme vôbec ani ekonomicky, ani vojensky, ani mediálne, ani personálne jednoducho pripravení. Takže my ako štát, ako Slovenská republika sa musíme z tohto poučiť a začať robiť hlavne pre seba, na seba k tomu sa ešte dostanem, to je predstava slovenského hnutia obrody a tiež už dlhšiu dobu komunikujeme a opäť sa nám ukázalo to, čo dlhodobo hovoríme, že my sa nemôže, nemôžeme e, spoliehať ako štát na nejakých spojencov, či už na východe alebo na západe. My sa vždy v prvom rade musíme spoliehať na vlastné slovenské sily. A to bolo v minulosti každú jednu vládu veľmi podcenené od roku 98 Eh, dnes eh, sme ekonomická, politická, vojenská kolónia a my nie sme ani mentálne ako národné spoločenstvo pripravení na to, aby sme nejakým spôsobom ochraňovali a chránili územnú celistvo slovenského štátu. Čiže my sme sa ocitli ako národné a štátne spoločenstvo z nejakej vzduchovej bubline a pri väčších otrasoch v Európe alebo pri nejakých, nedaj Bože, konfliktoch hrozí to, že Slovenská republika bude mať problém s vlastnou existenciou. Pustíme si teraz Eduarda Chmelára, to, čo povedal v relácii na TA3. A dosť niektoré veci aj sa nadvezujú, nadvezujú na to, čo ste vlastne povedali, aj keď teda on nenadvezoval na to, ale ako hodnotil celú tú situáciu, ako sa mení mm, súčasný svet svetový poriadok sa rozpadol, ale on sa nerozpadol dnes. Mhm. On sa rozpadával posledných 20 rokov. V podstate všetky tie nezákonné operácie od Kosova, cez Irak, cez Líbiu a tak ďalej, boli súčasťou toho všetkého. Veď Kosovo bol taký precedens, že to sa nezačalo Kievom, to už predtým Južné Osecko, Podnestersko, dokonca aj Severný Cyprus po Kosove vyhlasovali, že teraz môžu robiť to, čo oni. Čiže ten svetový poriadok postupne bol tak zdevastovaný, že až dnes si všetci uvedomili, že už v podstate nefunguje a ono by sa to mohlo podobať to, čo teraz veľmoci robia na tzv. koncert veľmoci, to bol svetový poriadok po napoleonských vojnách po Viedenskom kongrese, iba že ten vznikol na základe pevných dohôd, že toto je moja sféra vplyvu a toto je tvoja. Lenže tu je všetko neurčité, tu nie sú dané dohody, tu dokonca aj Donald Trump pôvodne v tej novej bezpečnostnej stratégii napísal, že končí sa éra, kedy by robili prevraty v krajinách, ktoré nie sú demokratické, respektíve nejdú tým spôsobom, ako oni. Tuto urobil, ale vyhovára sa, respektíve hovorí, hmm. že to neurobil pre demokraciu, ale pre ropu alebo pre obchod s drogami, čo je dosť falošná, povedal by som. Zámienka? Ja som zvedavý, ako si s týmto poradia americké súdy, pretože to obvinenie Madura, ktoré povedal Trump, že on je šéfom kartelu Slung... Narkoterorizmus, pašovanie mm-hmm. kokainu, držba zbraní s cieľom použiť ich proti Spojeným no, štátom. No, až na to, že kartel Slung neexistuje. To je hovorový termín novinárov, ktorý vznikol v 90. rokoch, keď sa hovorilo o tom, že medzi dôstojníkmi sa obchoduje s drogami a to slnko to je symbol nášivky na ich uniformách. Čiže to bola metafora. V podstate do USA sa dostáva minimum drog z Venezuely, väčšina tam prúdi z Kolumbie, čiže aj v tomto je akoby ten cieľ vybraný veľmi zle, ale Donald Trump sa líši od svojich predchodcov v tom, že to povedal na plné ústa, že jemu ide o tú ropu, že oni budú ten štát mm-hmm. teraz spravovať a že že jednoducho budú ťažiť, lebo sa tam budú investovať miliardy dolárov, čo mimochodom ropné spoločnosti hneď mu mhm. síce slušne, ale vyvrátili, že to nie je možné, pretože tá infraštruktúra ropného priemyslu je v katastrofálnom stave. No tak... E, možno keby to išlo v inom časovom slede, že, že najprv by bola naša relácia a potom e, išiel by Chmelár, tak by sme mohli povedať, že sa inšpiruje vami. <laughs> Ale... Ja som kolegu Chmelára nepočúval, takže <laughs> naozaj je to taký, že tie názory sú veľmi, e, naše veľmi podobné a zhodné v tomto, v tomto smere, ale čo by som chcel ešte doplniť a možno aj premostiť, ak môžem, e, mne sa nepáčilo a nepáči to, čo v tejto veci robí vláda Slovenskej republiky na čele s Ficom. Nepáči sa mi Ficov alibistický postoj, že čo mám robiť vláda alebo ako predseda vlády takého malého štátu. Ale mohol vyslať som symbolicky gesta. A povieme konkrétne aké. Slovenská vláda, lepšie e, povedané minister zahraničnej veci, si mohol predvolať veľvyslanca USA a podať protest, aspoň symbolicky. Predseda vlády Fico sa mal niekoľko týždňov stretnúť s Donaldom Trumpom. Jednoducho na jeho mieste by som zrušil takéto stretnutie s Donaldom Trumpom, opäť symbolické gesto, ale veľmi dôležité. A čo chcem povedať, veľmi dôležitú vec. E, strany súčasnej vládnej koalície pred voľbami slubovali, na tom získavali aj voličov, že keď prídu do vlády, tak vypovedajú okupačnú zmluvu z USA. My ju voláme slovenskí vlastenci voláme okupačnú zmluvu z USA. To je tá zmluva, čo e, Čaputová podpísala, bola prijatá v zmluvu, áno, presne tak. A, a teraz môže Teraz má slovenská vláda geniálnu zámienku, ak to chceme takto pomenovať, na to, aby túto zmluvu vypovedala ako postoj, hodnotový postoj Slovenskej republiky voči tomu, čo urobilo USA na čele s Donaldom Trumpom. Reči o tom, že nejaká zmluva sa nedá vypovedať, sú len reči. Každá zmluva sa dá vypovedať. Áno, možno tam je nejaká pokuta, hrozil byť nejaký medzinárodný súd, ale na to sa v tejto chvíli vykašľať. Ide o gesto. Čiže vláda Slovenskej republiky na čele s Ficom má niekoľko možností, ako môže, aj keď vláda malého štátu, ako môže zaujať jasný hodnotový postoj v tejto veci, bez toho, aby museli nakrúcať nejaké chrumkavé videá alebo dávať nejaké chrumkavé statusy. Aj na čele s prezidentom Pelegrinim je to fajn, že to povedal povedali, nakručili, ale to je málo, to je málo. Aj, opakujem, aj vláda malého štátu ako Slovenská republika môže urobiť konkrétne kroky. A to nehovorím o ďalších veciach, ako je stávanie ďalšej atomky, čo majú stavať Američania a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je tu niekoľko možností, ako Fico môže ukázať suverénnu politiku Slovenskej republiky. Pred malou chvíľou ste spomínali aj to, že vlastne sa tam e, zle žije tým ľuďom, alebo niečo v tom duchu ste hovorili v tej Venezuele. Pustíme si, ale názor človeka, ktorý síce nežije po Venezuele, on žije v Kostarike, ale rozpráva sa s miestnymi a hlavne vypovedá o tom, že ako sa rozpráva s tými ľuďmi nad 70 rokov, ktorí niečo prežili a ako sa pozera celkovo na tú situáciu, ktorá, ktorá nastala a ako sa aj mladí, ktorí aj odchádzajú, emigrujú do USA a pozerajú na to, že ako sa tam vôbec žije, že ten e, život je iný, ako si oni vysnívali a, a vysnívaný život potom, keď si to celé porovnajú, porovnajú tak je práve tam, kde boli predtým, napríklad v Kostarike. Także tu je wypowiedź Pała Szewczyka. A oni mají e, zažitý jakože spojené státy, že to je něco, že ne, jakože nebezpečí, agrese, výbojná politika, vykořišťovatelská politika. Je to určitě kvůli tomu, že znají dobře historii a vědí, že tady v Latinské Americe podnikly spojené státy spoustu akcí, spoustu agrese, spousta mrtvých, prostě taky to tady hodně kolonizovali a vlastně stále kolonizují. Já jsem se samozřejmě v Kostarice setkal e, s uprchlíkama z Venezuely, vizuli. Tady ta tendence tady je. Poslední roky se to trošku zvyšovalo, samozřejmě ne tady v té naší zóně, ale když jsem třeba projížděl i na panamskou hranici, tak jsem viděl jako lidi, kteří prchají z Venezuely. Byl to, byl to smutný pohled, prostě rodiny s dětma, samozřejmě teplý počasí, takže jakoby neumrznou. Ten uprchlík tady, nebo u nás to je rozdíl, nebo bezdomovec, ale smutný pohled, prostě děti, no, ani koruna, čekají prostě, co, co, co bude dál. I jsem se vlastně s, s některýma bavil, jak to probíhá a ta jejich cesta je celkem brutální, protože třeba mezi, mezi Kolumbií a Panamou, tam jdou džunglí, prostě dlouhý cesty džunglí, tam není nějak jin, jiná možnost, jak, jak to projít na lodi, ale právě takhle chodí pěšky a, a spousta mrtvých, spousta mrtvých, protože prostě v džungli s dětma dny, dny, dny, takže to se dějou různé věci, že jo, takže spousta samozřejmě utrpení, eh, který je spojený s touto migrací. Z Venezuely hodně lidí si myslím, že chodí i za takým akoby snem, jo? že oni pak třeba dorazej do Spojených států a zjistí ty vogo, tak to jsem si to přeslal trošku jinak. To i tady Kostaričani, jo, taky. Ty, ty tak nemigrujou, mají si celkem dobře, ale s každým tyko, když jsem se bavil, který dělá ve Spojených státech, tak je nadšený z toho, jaký je život tady, že tady, jako jim to přijde, že tady to je ten život, co mě baví. A ve Spojených státech jsou pouze, jakoby vydělali peníze, že jsou lepší výdělky, ale je to jako pro ně šílenost, ten život tam ťažké veci a vážne veci hovoril pán Pavel, ale aspoň je nám trošku možno teplejšie teraz, ako sme tam počuli tých eh, papagájov, či čo to tam bolo a evidentne tam je asi krásne počasie teraz. Čo pravíte ale na to, čo on spomenul? Mm, tak ja zatiaľ nemal som tu čas naštíviť štáty e, v tomto regióne, takže neviem to naozaj zhodnotiť, pretože si myslím, že tak ako existuje takýto názor, môže existovať a určite existuje aj opačný názor, že mm, každá minca má dve strany, ako sa hovorí. Treba tento názor brať na vedomie, akceptovať ho. Je to názor človeka, ktorý tam bol, je, pohybuje sa v tej oblasti Mm, a nechcem to nejako zľahčovať, ale, ale vrátim sa práve k tomu, že e, bez ohľadu na to už teda, aký je život v tých štátoch, to boli spomínané aj, aj Venezuela a podobne, e, nemalo sa toto stať. Jednoducho toto Američania urobiť nemali a bude to mať obrovský dopad na medzinárodné spoločenstvo a nebude to dobré nebude to dobre a mm, poviem úprimne, mňa ako Slováka, občana Slovenskej republiky v tejto chvíli zaujíma to, aby to Slovenská republika ustála, aby sme to ako národné štátne spoločenstvo prežili. Aj slovenské hnutie obrody musí jednoducho prijať nejakú e, dlhodobú koncepciu toho, ako ďalej pracovať, čo ponúkať ľuďom, aj pokiaľ ide o voľby a ďalšie veci, lebo lebo ako som spomínal, nechcem sa opakovať mm, a povedal to aj kolega Chmelár, e, ten, e, ten, to medzinárodné právo, ten systém sa jednoducho rozpadol. A tu bude záležať len na tom, kto bude silnejší ak to prežije. A Slovenská republika na to vôbec nie je pripravená e, nám vysvetlovali ešte pár mesiacov dozadu a stále vysvetľujú liberálne médiá, že aké je to úžasné byť v NATO, že sme ochraňovaní a môžeme pokojne spávať Eh, ak sa stane to, že USA napadne Dánsko kvôli Grónsku, ten na to skončí. A ja som veľmi zvedavý, kto bude ochraňovať Slovensku republiku. A ešte jedna poznámka, to nehovoríme my, ani naši Uh, analytici v slovenskom hnutí obrody, to hovoria liberálni analytici, Slovenská republika prišla o 90% svojej obrany schopnosti vstupom do NATO. Lebo vtedy sme museli znížiť početné stavy všetkého ako členský štát. To si môžete overiť. Je to šokujúca informácia, je to, je to tak. Čiže na to nás pripravilo o 90% obrany schopnosti. To hovoria, opakujem, liberálni analytici, nie my v slovenskom nutí obrody. Takže my ako Slováci sa musíme poučiť, a hlavne veľmi rýchlo začať makať na tom, aby sme vytvorili silný štát dovnútra, ale aj navonok. Toto bude dôležité. Toto je pre mňa ako Slováka aj predsedu slovenského hnutia obrody momentálne priorita. Tak oni hlavne argumentujú tým, že teda aj keď domáca obranná schopnosť bola ohrozená alebo znížená, tak práve ten dážnik toho NATO nám má akože pomáhať, lebo oni majú všetci obrovské veľké množstvo, či už Nemci alebo ďalšie krajiny, z rôznych zbraní, rôznych systémov. No a u nás sa čaká, že ako to bude aj s tou ST-300, mhm. ktorá je teda už fuč a namiesto nej kúpili teraz ten barak a čo ešte kúpili F-16, už prišli, neviem, či už ukotvili na striači, tam boli tie pôvodne, tam sa to trošku skomplikovalo. Poďme si ale dať teraz eh, názor možno nejaké také druhej strany, a dajme si názor Pavla Demeša, ktorý hovorí niečo aj o tom OSN, lebo to bude mať dosť teraz aj kľúčovú úlohu, aj keď to OSN je trošku ako keby teraz rozbité. Takže Pavol Demeš tiež v relácii teatry Donald Trump tentokrát ukazuje, že sila bude zohrávať úlohu, nie to inštitúcie a nie hodnoty, na ktoré sme boli zvyknutí po druhej svetovej vojne. A toto je ten zlomový moment a tie precedensy, ktoré z tohoto by mohli nastať, že Čína, keď si povie v poriadku, oni majú západnú hemisféru, my budeme mať Áziu napríklad. Rusko či bude posmelené týmto v poriadku, ak Amerika hovorí, že západná hemisféra je ich teritorium, v ktorom oni budú mať ten rozhodujúci vplyv, tak my budeme mať zase v inej časti. A toto si myslím je úplne neznáma teraz, že čo z tohoto vyplynie, do akej miery sila veľmoci a delenie teritórií bude tou nosnou vecou. No tak nakoniec on to v inej časti hovoril o tom OSN. Tak skúste zareagovať na toto, lebo aj to sme už čiastočne spomínali. Bude to presne tak, že sa to rozdelí na Rusko, USA a Čínu? No vynimočne môžem s Demešom súhlasiť, aj keď ho nemusím, ale v tejto situácii s ním absolútne súhlasím a budem jemne konšpiračný v tejto situácii. E, môže, sa, môže sa ľahko stať, že zistíme o pár, e, o pár mesiacov alebo nejakom, po nejakom období, že to bola dohoda veľmoci, čo sa stalo a presne to, čo povedal Demeš, jednoducho. Američania si urobia poriadok tam, kde chcú, za to Rusom odstúpia Ukrajinu a ďalšiu oblasť, aby boli Rusi obe dominantní, tam by sa vrátili na pozície pred rokom 97 alebo 89, hovorím o východnej Európe. A Číňania zase si urobia poriadky vo svojom regióne. Čiže môže sa ľahko stať, že zistíme po nejakej dobe, že to bola, bola dohoda Ruska, Číny, USA, ale opakujem, teraz konšpirujem Hej? Ale vo svete je všetko možné, že to bola dohoda, že takto si rozdelia svety vplyvu vo svete. Čiže s týmto môžem s Demešom súhlasiť. A je tam potom možné, že napríklad tí Rusi pôjdu si zobrať aj Slovensko a iné krajiny? Akože nie mm. úplne zobrať, ale dať viacej do tej sféry vplyvu. Viem, ako to myslíte, nie vojensky, ale teda dostať ich naspäť do, do sféry vplyvu. Je to možné, pretože ak USA sa stiahne z Európy, Európa, e, Európska únie je nič. Európska únia je, nie je štát, to je len spolok štátov, nie je, nie je, to, nie je, to, nie je to vojenská veľmoc ani žiadna vojenská sila. Čiže ak sa bavíme o vojenskom pohľade, z vojenského hľadiska, hľadiska Európska únia ne, nepredstavuje žiadnu silu. A tu bude v pozícii, kedy každý národ v Európe si bude hľadať v prvom rade svoje vlastné záujmy. Či už Nemci, Francúzi, Italiani a podobne. Takže ak sa Američania stiahnu z Európy, čo je pravdepodobné, však podstate všetko už tomu nasvedčuje. A ak nebodaj USA napadne Dánsko, ako členský štát NATO kvôli Grónsku, tak jasné, že z toho môže ťažiť jediný hráč na scéne, a to je Rusko. A opakujem, ak chceme byť konšpirační, môže sa, môžeme sa dostať do bodu, že zistíme, že to jednoducho bola dohoda veľmoci. Poďme si pozrieť, čo hovorí na to známy ekonóm, ktorý roz, rozvíril vášne aj na Slovensku, keď bol v jednej televízii, dokonca jedna moderátorka musela aj skončiť kvôli tomu, že mal možnosť vystúpiť a je to Jeffrey Sachs. Pane prezidente, vážení členové Rady bezpečnosti, otázkou, která je dnes před radou, není povaha vlády Venezuely. Otázkou je, zda má kterýkoliv členský stát právo prostřednictvím síly, nátlaku nebo ekonomického uškrcení určovat politickou budoucnost Venezuely nebo vykonávat kontrolu nad jejími záležitostmi. Tato otázka se přímo dotýká článku 2. oddílu 4. šarty Organizace spojených národů, který zakazuje hrozbu nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoliv státu. Rada musí rozhodnout, zda má být tento zákaz zachován nebo opuštěn. Jeho opuštění by mělo důsledky nejzávažnějšího druhu. Dovolte mi nabídnout určité pozadí. Od roku 1947 zahraniční politika Spojených států opakovaně používala sílu, tajné operace a politickou manipulaci k dosažení změny režimu v jiných zemích. Jde o záležitost pečlivě zdokumentovaného historického záznamu. Ve své knize Covered Regime Change politoložka Lindsay O'Rourke dokumentuje 70 pokusů Spojených států o změnu režimu pouze v období mezi rokem 1947 a rokem 1989. Tyto praktiky neskončily s koncem studené války. Od roku 1989 zahrnovaly hlavní operace Spojených států zaměřené na změnu režimu, provedené bez autorizace Radou bezpečnosti, mimo jiné ty nejzásadnější. Irák v roce 2003, Libii v roce 2011, Sýrii počínaje rokem 2011, Honduras v roce 2009, Ukrajinu v roce 2014 a Venezuelu od roku 2002 dále. Používané metody jsou dobře zavedené a dobře zdokumentované. Zahrnují otevřenou válku, tajné spravodajské operace, podněcování nepokojů, podporu ozbrojených skupin, manipulaci masových a sociálních médií, uplácení vojenských a civilních představitelů, cílené atentáty, operace pod falešnou vlajkou a ekonomickou válku. Tato opatření jsou podle šarty OSN nezákonná a obvykle vedou k pokračujícímu násilí, smrtícím konfliktům, politické nestabilitě a hlubokému utrpení civilního obyvatelstva. Takže toľko Jeffrey Sachs. Inak to, čo tam napríklad spomínal o tom, že podnecovanie nepokojov, alebo teda ovplyvňovanie cez rôzne médiá, tak to sa nakoniec aj ukázalo e, pri tom ovplyvňovaní médií, e, keď sa preukázala tá schéma, keď, že podporovali nejakých influencerov, čo bola aj veľká vec v roku 2025, Skúste, čo chcete k tomu, čo povedal Jeffrey Sachs? Tak politika USA e, z tohto pohľadu je veľmi autentická dlhodoba, presne ako to povedal pán. Takže mm, každý, kto sa venuje alebo sleduje tie udalosti vo svete a tie dejiny, vie, že Američania v tomto sú naozaj dobrí. Len som počul tiež dobrý názor na to, že Američanom vždy e, išlo veľmi dobré zvrhnúť nejaký režim a nastoliť nestabilitu. Len problém je už potom v tom štáte vytvoriť niečo stabilné. A to presne, ako kolega spomínal, tie štáty, Irak, Líbia a podobne. E, o Iraku by sme sa mohli baviť dve hodiny. Aké tam boli zámienky na vojenský zásah, dodnes nikto tie zbrania hromadného ničenia nenašiel v tom Iraku a vieme, v akej situácii je dnes Irak a tak ďalej a tak ďalej. Mohli by sme fakt dve hodiny sa o tom baviť. Čiže toto je politika USA a ak má niekto stále nasadené ružové okuliare, že USA kam príde, tak šíri demokraciu, slobodu, nešíria. Nešíria, je to len zámienka, ale tak ako som povedal, Trumpovi je k dobru aspoň to, že dnes povedal, dnes tieto dni otvorenie hovorí, že Venezuela doplatila na to, že tá má veľa ropy a ide mu o ropu, nie o demokraciu, čiže aspoň to povedal otvorene, ale vieme, že mm, tí americkí prezidenti a politika USA nie je o slobode, o demokracii, je to všetko len o tom, aby z toho vyťažili Američania. Oni sú totiž to, nemyslím Američania ako, ako, Ameri- ako občania, obyvateľe USA, ale myslím tí politici, tá administratíva USA, oni sú ako kobylky. Jednoducho oni musia skákať z kontinentu na kontinent, zo štátu do štátu. Jednoducho potrebujú tie nerastné zdroje, potrebujú to, čo potrebujú k svojmu životu a tvária sa, že nikto ich nezastaví. Takže, ale viete, ako hovorí pekné slovensko, po, slovenské porekadlo, e, s žbánom sa chodí po vodu len do toho momentu, kedy sa ten žbán nerozbije. Čiže ak si Američania myslia, že do nekonečna budú môcť takto napínať svet, tak sú na veľkom omyle lebo príde moment, kedy sa im to vráti ako bumerang. A ten moment príde, o tom som presvedčený. Inak zaujímavé je, že keď sa im to hodí, tak hovoria o tej demokracii, že eh, musia ju niekde nastoliť, ale napríklad veľký priateľ Ameriky, Saudská Arábia, tam nie je príliš demokratický režim. No, napríklad, napríklad, hej, a tam nechcú niečo riešiť, pretože im to vyhovuje. E, režim Saudskej Arábie im ide po ruke, lepšie povedané sú veľkí priatelia a Američania z toho profitujú. Takže to je jasný dôkaz, a to ste veľmi dobre aj poznamenali, to je jasný dôkaz toho, že politikom za nikdy nešlo o slobodu, o Oni, oni majú naháku obyčajných ľudí, Venezuela, Kuba, oni to majú naháku, ako tam ľudia budú žiť. Im ide o to, aby presadili svoje americké záujmy vo svete. Takže ak toto nevidí po tomto všetkom, tak už, už potom neviem, čo s takým človekom urobiť. Ako má na to právo to nevidieť, ale myslím si, že už to aj, aj slepý musí vidieť, o čom je politika za dlhodobo. Oni na tom nakoniec aj postavili celý štát, lebo však pôvodní obyvateľia Indiáni mali tam re, rezervácie, boli pošliapované ich ľudské práva, robili to isté, čo teraz im prekáža u iných. V podstate áno, už keď ste mi nádali na smeč, tak to poviem tak opäť polopate ľudovo, ako je komické, keď predstavitelia štátu, ktorých v minulosti fyzicky zlikvidoval a vyhubil tak pre celé pôvodné obyvateľstvo, idú svet poučať o demokracii, o slobode, o ľudských právach. To je naozaj komické. Poďme si pustiť ešte jeden zvuk o Venezuele. Má tam písané, že Pavel Bobek je sproutěným košíkem. Lásku svou já mám ve Venezuele. Lásku mám Já ptal se jí máli lásek víc a neřekla vůbec nic tisíce kníh, co mám ve Venezuele. Tisíce kníh, co mám ve Venezuele. Když od moře ráno vítr svěží vítr vál, šli sme pobřežím, řekla mi tam žiju s tátou svým, prozrať mi, jak se ti líbí Venezuela. Prozrať mi, jak se ti líbí Venezuela. Já šel jsem jak stín, který nikomu už nepatří patřím. Tam k rybářským domkům snad s ocem svým dál, s košíkem jde jak na karnu. Priatelia, ja som rozmýšľal počas tejto neplánovanej prestávky, že vlastne poviem, že to bol úmysel ohlásiť takto netradične prestávku, ale bol to omyl, ja som nevedel, <laughs> že, že čo to je za zvuk, tak teraz už budem vedieť, že takáto zaujímavá pesnička o Venezuele a ďakujem do Banskej Bystrice Petrovi Kršiakovi, že vybral takú aktuálnu pieseň k tej téme, o ktorej sa dnes hlavne debatujeme, ale budeme sa baviť o chvíľu aj o iných témach. Rozprávame sa s politológom a predsedom Slovenského hnutia obrody Robertom Švecom. Ideme možno na to, čo bude Slovensko potrebovať, alebo nielen Slovensko, ale proste celá tá časť, e, ktorá ešte stále je nejakým spôsobom nie celkom úplne príliš zasiahnutá tou migráciou, aj keď aj vďaka rozhodnutiu vlády Roberta Fica bude sem prichádzať desiatky tisíc Uzbekov napríklad, aj preto, aby mohli obsadiť pracovné pozície aj na takých projektoch, ako je Karen Šurany, ktoré sme teda museli silou mocou spraviť aj napriek nejakému odporu, ktorý bol medzi obyvateľstvom. A otázne je, že čo vlastne nám aj tento podnik prinesie, lebo ak to bude len je to zahraničná investícia, to znamená, že zisk si vyniesie ten Číňan von do Číny, nám tu zostanú len tie dane z príjmu, e, zamestnanosť asi, asi nebudú príliš chcieť e, príliš rozdávať možno tie v úvodzovkách vysoké platy pre Slovákov, lebo Slováci už predsa len pýtajú viac, tak asi budú siahať práve po takýchto rôznych migrantoch. Ja netvrdím, že všetci sú zlí, samozrejme ja sa aj stretávam s viacerými migrantami, ktorí sa správajú veľmi slušne, aspoň tam, kde ich ja stretávam, takže určite nie sú všetci zlí, ale pustíme si sem jeden taký zaujímavý zvuk a povedal to Zoroslav Kolár, ktorý v tejto súvislosti hovorí o tom, že čo možno budeme musieť v budúcnosti urobiť aj práve preto, aby možno tá migrácia, ktorá bola v západnej Európe často aj neriadená a často tam prichádzali vo veľkom rôzni migranti, lebo sa im chcelo pomôcť, čo je samozrejme super, ale mnohí asi išli aj z vypočítavosti tam a išli za ekonomickým účelom a máme rôzne informácie o tom, že nevždy je to ich správanie v súlade s kostolným poriadkom a niekedy tam prichádzajú aj rôzne nebezpečné situácie, aj vďaka tomu, že sú tam migranti. Takže Zoroslav Kolár z, zo strany Právo na pravdu, ktorá vznikla v roku 2025, hovorí toto. Kedysi sme na našej západnej hranici mali plot, ktorý mal brániť našim občanom odísť nelegálne do zahraničia. Príde čas, že budeme musieť postaviť ten plot zasa, ale preto, aby ľudia zo západnej Európy nechodili nelegálne k nám. Súhlasíte so Zoroslavom Kovárom v tomto, čo hovorí? Uh, odpoviem tak nepriamo. Ja som zastanca tej peknej myšlienky, ktorá bola povedaná pár desiatok rokov do, dozadu a tá myšlienka, alebo tá veta znie hranice nie sú korzo. Štát, ktorý nemá hranice, to je ako telo bez kože. Proste hranice sú na to, aby ochraňovali ten štát. A dlhodobo slovenské hnutie obrody komunikuje to, že azylová politika musí zostať v rukách Slovenskej republiky. Ak prídeme o azylovú politiku, de facto, čo sme v podstate už aj prišli, tak sme ako štát skončili. Však už nám platí to, že ak nepríjme migrantov, musíme za nich platiť za každého niekoľko tisíc eur a podobné veci. E, toto nie je dobré. <laughs> Toto nie je dobré a na toto doplatíme ako národné a štátne spoločenstvo. Takže e, tá nepriama odpoveď na vašu otázku je, hranice nie sú korzo. A príde ešte doba, kedy Slováci pochopia, všetkých tých, ktorí im vraveli dlhodobo tak ako slovenské hnutie obrody, že to nie je o tom, že sa chceme izolovať, že budeme ako v KLDR a nikoho nebudeme sem púšťať a, a nejaký budeme zlí na cudzincov. Nie, to je len o ochrane našich národných a štátnych záujmov. A premostím na tú nešťastnú baterkáreň. Ja nebudem útočiť na Fica ani na nikoho, ja dám iba logickú otázku ktorú vždy dávam, keď sa e, dostane na pretras téma baterkáreň. Fico vyhlásil, že na Slovensku v priemysle nemá alebo takto slovenský, slovenskému priemyslu chýba niekoľko desiatok tisíc pracovníkov. Tak do šlaka logicky sa pýtam, kto v tej baterkárii bude pracovať. Keď už dnes chýba slovenskému priemyslu niekoľko desiatok tisíc pracovníkov. Takže je jasné, že tam budú pracovať migranti. A to nie je dobré. No, on sa inak v minulosti vyjadril, Robert Fico, že ne, nedovolí, aby na Slovensku vznikla ucelená moslimská komunita a Uzbekistan je z časti asi moslimská krajina, alebo hlavne. Slovenská vláda tu nie je na to, aby sem zvážila migrantov z celého sveta. Slovenská vláda, nemyslím len táto Ficová, ale akákoľvek slovenská vláda, sa preto volá slovenská vláda, že má vytvárať podmienky na to, v prvom rade, aby Slováci pracovali na Slovensku, tu platili odvody a dania a peniaze sa točili v našom štáte. A v tej situácii, v akej je Slovensko dnes a na základe toho, koľko 100 tisíc šikovných ľudí máme v zahraničí, je tu slovenská vláda na to, aby vytvárala podmienky, aby sa Slováci z zahraničia vracali na Slovensko. Na toto je slovenská vláda, nie na to, aby tu vytvárala novodobé pracovné tábory pre migrantov z Uzbekistanu. No, a, to, a to je zle nastavené. A to nie je len táto vláda. Toto je v podstate od roku 98 te, tie tendencie sú k tomu, aby bolo Slovensko takýmto spôsobom vyľudnené, aby mozgy nám odišli do zahraničia a e, celá tá demografia sa premiešala s týmito migrantmi. A na to, opakujem, na to tu slovenská vláda nie je. A to nie je slovenská vláda, ktorá robí takúto politiku. Aby sme sa aj zastali slovenskej vlády a zároveň tým premostili na niečo, čo súvisí aj s týmto, tak e, treba povedať to, že v roku 2025 aj vďaka Erikovi Tomášovi sa prijala tá norma, o ktorej niekedy dávnejšie, keď Kotlebovci hovorili, tak to bolo napríklad Kotlebovci, alebo aj vy, ak ste o tom hovorili, e, tak to bolo rasistické alebo niečo neprístupné. No teraz sa prišlo s tým, že práca na miesto dávok, nespomína sa tam konkrétne etnikum, lebo to by asi nebolo vhodné, ale každý vie, že kto možno komu sa možno darí, niekedy aj oprávnene, nie že oprávnenie, ale vďaka tomu systému, aký je nastavený, že je predsudkový, takže komu sa viacej darí nepracovať ako pracovať. Napriek tomu, že by chcel pracovať, tak žiaľ poznám mnohé také prípady, že z týchto tzv. marginalizovaných rómskych komunít by aj chceli pracovať, ale všade sa pozrú na nich a im povedia, že žiaľ, už sme to obsadili, alebo nejaké výhovorky, lebo sa boja proste. Čo hovoríte na túto normu, ktorá prišla práca na miesto dávok? Ako každý takýto krok, ktorý vedie k tomu, aby e, boli občania Slovenskej republiky zamestnaní, alebo aby mali možnosť pracovať, je dobrý krok a jedno, či to urobí ten minister alebo tá vláda, ona vláda. Takže toto jedno, jednoznačne treba podporovať aj pochváliť, ale je to len taká kvapka v mori. Hej. Um, slovenská vláda, a opakujem, nie, nemyslím Ficovú vládu, ale slovenská vláda ako taká, a nie len Ficovú vládu, ale slovenskú vládu, myslím ako vo všeobecnosti, musí jednoducho nastaviť pravidlá hry tak, ako som vravel. Tu musí byť krátkodobá a dlhodobá vízia aby nám ľudia neodchádzali do zahraničia, aby boli tu dobre zaplatení. A to nedosiahneme, keď sa navozíme migrantov z celého sveta. A vieme prečo, pretože tí migranti im robí za 600 eur v čistom, pre nich to je zlatá baňa pre niektorých, hej. Pre Slováka 600 v čistom nie je peniaz. No to je logické, že potom tí zamestnávateľia budú zamestnávať migrantov. Prečo by dávali Slovákom 1500 v čistom, keď môžu dať, nechcem menovať štát, keď môžu dať migrantovi 600 v čistom. No jasné, že zamestnajú migrantov. A takto prichádzame my na Slovensku vďaka aktivitám <laughs> slovenskej vlády o pracovné príležitosti pre Slovakov. A to je nonsens, že slovenská vláda v podstate svojou zle nastavenou politikou v tejto oblasti zamestnanosti vyháňa Slovákov za hranice. To sa deje dlhé roky a nie len za tejto vlády. Inak zaujímavé je aj to, čo ste hovorili, že Európska únia nám môže prikázať, aby sme buď prijali migranta, alebo zaplatili už neviem akú sumu. Hm. Ale zaujímavé je to, a prišiel s tým napríklad aj Marian Kotleba v tom svojom rádiu Kompas, e, oni si tam robili nejaký e, taký prieskum, že priamo oslovovali, oslovovali, oslovovali tie ministerstva, ktoré konkrétne im dali tie údaje, že koľko teda prišlo k nám migrantov. Tie čísla teraz nemám v hlave, ale že je to niekoľkonásobne viac, koľko sme ich dobrovoľne prijali, e, oproti tomu, čo by nám boli nanútili, keby sme akože museli ich prijať. Že my sme už dávno prekročili ten rámec, takže my by sme už ani nemali nič platiť za žiadneho neprijatého migranta. S tým môžeme súhlasiť, ak za migrantov považujeme napríklad aj Ukrajincov. Aj to sú migranti. Hej? Však oni sa tu majú dobre na Slovensku a je ich tu dosť. Takže áno, s tým sa dá súhlasiť ale nechcem, nechcem nejako vypichovať nejaký, nejaký národ alebo nejaký štát, ale teda už keď sa, keď sa na to konkrétne pýtali, tak spomínam tých Ukrajincov, lebo aj ich musíme považovať za migrantov. Hej. Je to špecifická situácia, je tá vojna, ale sú to tiež migranti a naozaj im pomáhame už niekoľko rokov, naozaj sa tu majú dobre. Nemôže nám nikto vyčítať, že sme nejaký zlý národ, zlý štát, práve naopak. Niekedy niekedy je to až zvláštne, ako my Slováci dokážeme pomáhať iným na úkor na úkor našich ľudí. Čiže namiesto toho, aby sme v pomáhali našim ľuďom, pomáhame cudzincom. Je to až obdivuhodné, ale možno to je naša mentalita. Ale mali by sme sa nad tým zamyslieť, či je to vôbec správne ísť až takto a takto sa rozdávať. Ale pomáhame naozaj. Nikto vo svete nemôže Slovákom vyčítať, že sme zlý národ a nechceme pomáhať, ale všetko má svoje hranice. A opakujem, slovenská vláda tu musí byť na to, aby vytvárala podmienky v prvom rade pre Slovákov a pre občanov Slovenskej republiky, aby tu žili, pracovali, zakladali rodiny aby, sa, aby, sa, aby nemigrovali Slováci a až potom môžeme riešiť, že či si nedovezeme tisíc lekárov, tisíc zubárov, lebo nám chýbajú, ale iba kvôli tomu, že už Slovenská republika nedokáže vnútorne vyprodukovať tých tisíc zubárov. Nie kvôli tomu, že sa nám to oplatí, lebo ich budeme platiť o polovicu lacnejšie. Ona ich dokáže aj vyprodukovať, ale oni potom, ako dostanú titul, respektíve e, dostanú vedeckú hodnosť MUDR, alebo proste dostanú ten diplom, tak odchádzajú do zahraničia. No áno, lebo tu podmienky, podmienky sú také, že e, ich tu nezaplatíme dostanú lepšie platové podmienky v zahraničí, v Nemecku, dokonca aj v Českej republike, ako po slovenských lekárov. No prečo? Pretože tam majú lepšie platy. A to je ďalšia vec. Prečo na Slovensku sú také e, nízke platy v zdravotníctve? A prečo zdravotníctvo ako také je tam, kde je? Ako je možné, že zdravotníctvo, keď bolo Slovensko ešte súčasť Československa pred 89. rokom, e, naše zdravotníctvo patrilo medzi špičkové zdravotníctvo v rámci celého sveta. Ako je možné, že za 30 rokov sme sa prepadli tam, kde sme? A to je chyba všetkých vlád, ktoré tu vládli. Nie len Ficovej, nie len Hegerovej, nie len Matovičovej, všetkých vlád, ktoré tu vládli minimálne od roku 1998. Tak vlastne vďaka plánu obnovy sa teraz výrazne pokročilo v roku 2025 aj s výstavbou nemocníc v Banskej Bystrici, kde vlastne tá pôvodná Rooseveltová nemocnica, časť z nej sa zbúrala a buduje sa tam teda z plánu obnovy a na Zelenej lúke sa v Martine buduje. Teraz sa už, tuším, začali nejaké výkopové práce na tej bratislavskej e, nemocnici, takže niečo sa teda robí, aj keď otázne je, ako je ten systém nastavený, že či nie je nastavený príliš na to, aby nejakí oligarchovia na tom zarábali, lebo nakoniec sa to ukázalo aj pri tom tendri na tie sanitky, že aká tam hrozila mám na, mám na jazyku slovo slajáda, lebo tú slajadu potom použili pri tej kauze voderady. Môžeme krátko aj tieto kauzy rozobrať. Mm, skúste možno k tomu nastaveniu zdravotníctva, že v prospech oligarchov, respektíve v prospech Zdravo zarábania... Zdravotníctvo by bolo v poriadku, len má jednu zásadnú chybu. A od toho sa odviejú všetky ostatné chyby. S povinnými odvodmi Slovákov sa podniká. Hmm. Preto my dlhodobo komunikujeme ako slovenské hnutie obrody, že eh, povinné zdravotné odvody Slovákov musia ísť do štátnej poisťovne Musí tam byť dobrý manažment a musí tam byť trestnoprávna a hmotnoprávna zodpovednosť manažmentu. Aby neodchádzali miliardy, tak ako odchádzajú za tie roky do, zo Slovenska do zahraničia cez dve súkromné poisťovne. A čo je absolútny nonsens, je, aby si ešte vedenie týchto e, spoločností vyplácalo zisk z povinných odvodov Slovákov, ako sa to deje. To je úplne nonsens, je to nechutné. Preto je zdravotníctvo tam, kde je, lebo nám odtekajú miliardy zo Slovenska preč. Čiže ak sa vrátime tam, kde sme boli. To znamená, že bude, budú povinné odvody Slovákov, ale tie sa budú točiť v systéme, v štátnej poisťovni. Môžu existovať aj súkromné poisťovne. Nech sa každý Slovák, ak chce, dobrovoľne pripoistiť. Môžu podnikať. Nebudeme ich vyháňať ani nič, ale s povinnými odvodmi sa nemôže podnikať. Však už len, keď si to poviete, povinné odvody, podnikanie s povinnými odvodmi. To aj mne by sa podnikalo, kebyže každý mesiac mi tisíc občanov Slovenskej republiky na účet pošle 100 eur a ja si z toho vytvorím zisk a pojem na Bahami na dva týždne cez leto. Takto to jednoducho funguje. A tam sa točia neskutočné peniaze. Čiže toto je celý problém zdravotníctva. A keď toto zlikvidujeme a nebudú súkromné dve zdravotné poisťovne podnikať s povinnými odvodmi Slovákov a bude štátna poisťovňa, bude mať dobrý manažment, ktorý bude, opakuje, mať trestnoprávnu a hmotnoprávnu zodpovednosť, Čiže budú tam ľudia, ktorí budú pracovať prospech štátu a občanov, tak vám garantujem, že za veľmi krátku dobu zdravotníctvo vieme postaviť na nohy. A koľko veľa je tých príkladov, keď eh, vyslovene niekto má nejakú chorobu, nemá na to, aby to malo, bol zaplatený, lebo do nejakých tabuliek sa to nehodí, tak mu to jednoducho nepreplácajú a on musí robiť rôzne zbierky. Keď nemá každý, eh, nemá každý taký rovnaký dar, že vie urobiť veľkú zbierku, mediálne ju sprezentovať, dostať sa do nejakých hlavných vysielacích správ, aby, aby sa stal známejším, takže potom hrozí takémuto človeku, že ani nebude odoperovaný a... No a najsmutnejšie je to, keď počúvame e, príbehy e, slovenských dôchodcov. Naozaj ľudí, ktorí celý život pracovali. Bolo im hovorené, že to, čo robia, to, čo vytvárajú, robia pre seba. Keď budú na dôchodku, štát sa od nich postará. A títo ľudia žijú ako, ako úplní homlesáci, bezdomovci. Nemajú, nemajú na to, aby si dali urobiť ubiť zuby. Hej? Nemajú na lieky, lebo nemajú jednoducho peniaze, nevidú z toho dôchodku. A takíto ľudia sa cítia oklamaní systémom a vládou, lebo, lebo tie hodnoty vytvárali a teda na staré kolena, keď sa má štát o nich, alebo systém o nich postarať, tak jednoducho povedia, nemáte peniaze, máte smolu. Ako sa taký človek môže cítiť? A je, je, je neskutočne veľa takýchto prípadov, mne je to úprimne ľúto a my, my máme v rámci slovenského hnutia obrody projekt Staráme sa, kde pomáhame sociálne slabým rodinám a počúvame tie, tie, tie príklady zo života, a tie príhody. Uh, no a chodíme medzi tie rodiny uh, ako ja by som odporúčal každému politikovi súčasnému, ktorý je verejný ústavný činiteľ, aby párkrát do mesiaca zašiel do tých sociálne slabých rodín, ako žijú tie rodiny. A možno vtedy pochopí, že e, tú politiku musí robiť nejako inak, pretože to sú neskutočne smutné príbehy. Ešte sa vrátim na chvíľu k tej migrácii. Vy ste tam spomenuli zaujímavé napríklad to, že tá Severná Kórea, že nechceme byť niečo ako Severná Kórea, niečo v takom duchu. Aj ste spomínali, že nechcete konkrétny nejaký štát spomínať. Ja teraz spomeniem konkrétny štát, lebo ten je práve príkladom toho, že a, a to je štát tzv demokratické, tzv. demokratického sveta. Tam nemôže nikto povedať, že je to nejaká diktatúra. A tam majú úplne iný prístup. Tam proste prídete, musíte odozdať otlačok prstu, kde sa na vás pozerá prísny colník, dostanete pečiatku, že na 90 dní tu môžete byť ako turista a potom musíte odísť. A to je konkrétne Japonsko, to som zažil, že takto to tam proste bolo a tam sa nikto nehrá s tým, že ide migrovať, tam je aj veľmi málo nejakých takých ľudí, čo aj prírodzene by chceli, lebo však z tej Ázie by viacerí prírodzene chceli migrovať, ale im to nie je proste umožnené, lebo tam aj, za, aj, aj preto, že chcú si zachovať tie tradičné hodnoty, ktoré si stále zachovávajú, tak to robia takto. Ja to poviem opäť tak polopate. Mám rád také hovorenie polopate, aby som nechodil okolo, okolo tej misky s tou horúcou kašou, ako veľa politikov, ústredných činiteľov hovoria, hovoria, nič nepovedia. Tak to poviem takto. Ak väčšine Slovákov nevadí, že hodinu čakajú v nejakom nákupnom centre na pokladňu, aby e, zaplatili nákup, tak ja si myslím, že hodinu na hraniciach by zvládli. Čo tým chcem povedať? Treba si uvedomiť, že hranica tu nie je proti ľuďom, ale je tu pre bezpečnosť občanov. Hej? A každý štát, ako som povedal, by musí ochraňovať e, jednoducho to svoje. A dnes e, sme v rámci EÚ, sme v Schengene, ale uvedome si, že keď niekto prekročí niekde inde ako na Slovensku hranice Schengenu, je v EÚ. A už ho nezastaví nikto, môže pendlovať od Španielska až po Slovensko krížom krážom. Áno, nie sme proti tomu, aby, aby mladí nechodili do zahraničia, aby, aby necestovali, aby neštudovali, aby nešli za prácou. Nech idú, nech idú, nech vedia, ako to tam funguje. Ale chceme, aby sa potom vrátili. Ale myslím si, že tá polhodinka, hodina na hranici nikoho nezabije, keď nemajú problém čakať hodinu na to, aby zaplatili nákup v nejakom obchodnom dome. Milí poslucháči, rozprávame sa s predsedom Slovenského hnutia obrody Robertom Švecom a ideme si odkrajovať z mailových otázok. Každý, kto napíše svoj mail s otázkou, tak bude zaradený do súťaže o knihu Švedska 63, o túto detektívku. A prvý, čo bude zaradený, je e, doktor e, Juraj Kramara. Čo urobíme s našou tzv. obranou zmluvou z USA? Podľa mňa je to obyčajný okupačný štatút v prospech USA záujmov zameraných proti Rusku. Po druhé, ak chcú USA svoju západnú polugulu, tak neviem, odkiaľ to chcú počítať. Od e, grenechského poludníka alebo od Ukrajiny. To si zoberú svoje jadrové zbranie z Európy do USA alebo si Rusi recipročne rozmiestnia svoje jadrové zbranie v Karibiku? Pozdravuje Juraj. No, pokiaľ ide o tú okupačnú zmluvu, súhlasím presne názov okupačná zmluva. My dlhodobo hovoríme, že vláda by mala realizovať to, čo slúbila, som to aj spomínal. A navyše e, aj Fico, aj ďalší jasne hovorili, že budú, ak sa dostanú do vlády, túto zmluvu vypovedajú, neurobili to. Výhovorka sa nejaká našla, e, toto je achilová, achilová peta tejto vlády a teraz majú obrovskú šancu to napraviť. A opakujem, Vykašlíme sa na to, či sa dá vypovedať nedá alebo 10 rokov. Teraz ide o existenciu slovenského národa a potom, čo robil Trump v Latinskej Amerike, musíme zaujať suverénny postoj a tú zmluvu vypovedať. Aj keď sa údajne vypovedať nedá. Ale opakujem, každá zmluva sa dá vypovedať. A už čo bude nasledovať, pokuta nejaký súd medzinárodný kašľať na to. Ale teraz ako Slovenská republika môžeme ukázať chrbtovú kosť ako suverénneho štátu, keď slovenská vláda hovorí o tom, že robí suverénnu politiku. A pokiaľ ide, ide o to vymedzenie eh, tých sfér vplyvu, tak áno, Trump povedal, že západná pologula bude americká, ale áno, ako povedal posluchač, alebo napísal, to je široký pojem môže sa stať, že o týždeň sa tým usmejem. Trump povie, že súčasťou západnej pologuly je aj Francúzsko, hej, alebo Nemecko, alebo Ukrajina, hej, takže ťažko, ťažko povedať, čo si on predstavuje pod pojmom západná pologula. Doktor Kramara píše aj ďalšiu e, otázku, alebo teda konštatovanie. Čo vy na to, priatelia? USA sú podľa mňa len nástroj v rukách anglosionistickej špičky na presadzovanie svojich imperiálnych záujmov. Ak hovoria o slobode a demokracii, tak len takej, ktorá je pre nich a nie pre obyčajných ľudí. Odpoviem z časti nepriamo, ale každý to pochopí a dám aj zapravdu poslucháčovi. Viete, viete, rečnícka otázka, viete, eh, kto medzi, eh, ako, kto ako jeden z prvých odsúhlasil a podporil kroky prezidenta Trumpa, čo sa týka Venezueli? Izrael? Presne tak. Takže to je odpoveď na otázku, alebo na konštatovanie poslucháča. A to, že je tá židovská lobby silná v USA, všetci vieme. Je to verejné tajomstvo, ale tak ako Trump podporil Netanyahu, pokiaľ ide o Palestínu a tieto veci, tak na oplátku mm, Netanyahu podporil Trumpa takýmto spôsobom. Takže to prepojenie je tam evidentné. A no, nie, inak... je to, nie je to zhoda okolností, že práve židovský štát podporil toto dobrodružstvo Trumpa, eh, ktoré, ktoré urobil. No a ďalší, čo podporil, tak bol Zelenský. Tak tomu sa tiež nemusíme čudovať. Napísal nám poslucháč Michal a bude ďalší zapojený do súťaže. Zatiaľ je to žrebovanie medzi dvoma poslucháčmi, tak sa pridajte ešte ďalší, aby ste im to stiažili a možno zvýšili aj sami sebe šancu vyhrať knihu Švedska 63. Dobrý večer, v lete 2025 boli na predaj akcie v slovenských elektrárniach. Slovensko malo predkupné právo. Keby ich Slovensko kúpilo, mali by sme 51% a my by sme diktovali ceny, koľko sa predá na burzu a koľko ostane doma pre slovenských občanov. Prečo sme ich nekúpili? Ale pani ministerka Saková tu trepe blbosti o nejakej energopomoci. Deto Sulík, keď mal ako minister predkupné právo na slovenskú prenosovú sústavu na elektriku. Prečo sme, na, prečo sme nekúpili? Nie je to vlastizrada, sabotáž či pomaly pokračujúca genocída Slovenska? Je keď sa posluchač pýta, odpovedám, že je. A opäť, slovenská vláda tu je na to, aby robila politiku prospech Slovákov. Toto je presne ukážka toho, že tú politiku jednoducho nerobí. My teraz ako, ako štát sa musíme snažiť o to, aby sme dostali čo najviac vecí pod, opäť pod štátnu kontrolu zabudneme na tú, na tú hlúposť a, a nezmysel stročia, čo povedal Mikloš svojho času, Ivan Mikloš, že štát je zlý vlastník. Nie, štát je najlepší vlastník, ale musí tam byť dobrý manažment a dobrí manažéri. Pravda, že nikto nepopiera, aby boli aj súkromníci a podnikatelia, živnostníci. Ale, ale zlaté sliepky a to, čo robí štát štátom, musí byť v rukách štátu. Lebo vidíme, kam to jednoducho vedie a naozaj nech si poslucháči, poslucháčky nájdu čas a nech si, nech si prejdú teraz v, týchto, v tejto situácii, čo my ako Slovenská republika máme vo vlastných rukách na Slovensku. Čo môžeme, o čo môžeme povedať, že je to naše a v prípade potreby vieme s tým operovať a ochraňovať našich ľudí. No nech si, nech si, nech si posluchači urobia taký, taký exkurs alebo takú exkurziu taký výlet do toho, čo momentálne Slovenská republika má v rukách vlastní a čím môže operovať. A no a zistia, že to možno spočítajú na prsto jedné ruky. A to je veľmi málo. Hovorili sme pred chvíľou o Izraeli a to je ďalšia z tém, ktoré by sme rozobrali v tej už také skrátenej analýze toho roku 2025, čo také dôležité sa udialo, no tak bol to ten pokračujúci konflikt v Gaze. Ako sa pozeráte na to? No, predtým, ako vám odpoviem, tak ešte chcem eh, dať do pozornosti to, že my ako slovenské hnutie obrody my neriešime režimy v tých jednotlivých štátoch. Aj pokiaľ ide o Venezuelu, Irak, e, Palestínu, Irán a podobne, tu ide o princíp. Buď tu existuje nejaké medzinárodné právo, existuje tu OSN, alebo tu to neexistuje. Ale nech nám to povedia na rovinu. Hej? Teda, že existuje tu len jedno právo, právo silnejšieho. Že morálka je, je tam, kde je moc, Pravda je tam, kde je moc, kde je sila. Nech nám to povedia. Ale nech sa tu nehrajú veľmoci na nejaké medzinárodné právo. Lebo veľmoci a väčšie štáty sa oháňajú medzinárodným právom vtedy, keď chcú malé štáty a národy zatlačiť do kúta. Ale keď ide o ich záujmy, tak si z toho medzinárodného práva robia toaletný papier. Čiže my v slovenskom hnutí obrody nikdy sme neriešili Madura ako prezidenta, že či je lavicový, pravicový, komunista, nekomunista. To tu neriešime. Ehm, my riešime princíp. Toto sa nemalo stať, lebo je to hrubé porušenie medzinárodného práva. A pokiaľ ide o Palestínu, k tomuto sme zaujali úplne jasný postoj. A Medzinárodný trestný súd vydal zatýkač na mm, predsedu vlády židovského štátu za to, čo páchali židovské vojaci v Palestíne. Tam bolo zabitých niekoľko desiatok tisíc e, ľudí, z toho vyše 80% civilistov, dámy a páni. Vyše 80% detí, ženy, muži. A to nehovoria experti slovenského hnutia obrody, ale experti OSN. Ďalej tam židovskí vojaci vraždili novinárov. To nehovoria experti slovenského hnutia obrody, to hovoria experti OSN a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tomto kontexte očakávam, že bude vydaný zatýkač aj na Trumpa za to, čo urobil pred pár hodinami alebo dňami. Takže náš postoj k tomuto bol aj vo vzťahu k židovskému štátu úplne jasný. A to nie je antisemitizmus. Ale opäť, buď medzinárodné právo platí aj pre židovský štát, alebo medzinárodné právo neplatí. Ale tým neochraňujeme palestinských fundamentalistov, alebo Hamas, alebo neviem čo. Nie, tu ide o princíp. Jednoducho ani židovský štát si nemôže dovolovať, podošovať eh, medzinárodné právo a páchať vojnové zločiny, tak ako v Palestíne. A opakujem, to nehovoria experti slovenského hnutia obrody, to hovoria experti OSN, že sa tu dialo. Čiže toto je náš postoj k Palestíne. A v súvislosti s týmto v roku 2025 prišlo aj ku konfliktu v Iráne, kde sa prvýkrát zapojil, tak nečakane aj Donald Trump, ktorý tam teda poslal nejaké silné zbranie, ktoré ten vytvárajúci sa ten arze, nie arzenál, ale čo to oni vytvárajú? E, obohacujú urán, aby vytvorili potom možno aj jadrovú bombu. Áno a tam ten nukleárny program oni zničili, takže už tam viacerí začínali rozmýšľať o tom, že či ten Trump naozaj bude jediný americký prezident, ktorý nezačne vojnu, lebo vtedy niektorí sa obávali, že toto by mohlo viesť aj k svetovej vojne vtedy. Tak áno, tak e, Trump postupne ukazoval svoju pravú tvár a my sme nemali nikdy ako slovenské hnutie obrody z neho dobrý pocit, to je to, čo som hovoril, pre nás je to obyčajný americký biznismen, a bude robiť politiku len pre seba, pre USA. A to, že popri tom šliape po medzinárodnom práve, keď nemá problém pošliepať aj americké právo, myslím ten kongres USA, ktorý musí dať súhlas podľa toho, čo som si naštudoval na to, aby Američania mohli takto vojensky zasiahnuť. A neurobil, neurobil to kongres, lebo to ani nevedel. A ešte, čo sa mi zdá úplne amorálne, je, keď tam povie, s úsmom na tvary, že oni, oni to sledovali v tom svojom luxusnom sídle ako nejakú reality show tomto zmysle to povedal, to mi príde už úplne zvrátené. Jednoducho je to len presne ten prejav arogancie toho, že ja som pán, pomaly zemegula, môžem si robiť, čo chcem a budem sa na to dívať ako na nejakú videohru je to nechutné z môjho pohľadu. Zároveň sa Trump ešte v tom čase, keď e, ašpiroval na Nobelovú cenu za mier, výrazne snažil, teda ukončil aj konflikty v niektorých častiach sveta a chcel výrazne, výrazne k tomu chcel prispieť a organizoval stretnutie, zorganizoval stretnutie aj s Putinom na Aliaške a potom následné stretnutia. Už je na stole aj nejaká mierová dohoda. Ako to vidíte s tým možným mierom na Ukrajine? No vidím to asi tak, ako s Trumpovým prísľubom, že vojnu na Ukrajine ukončí za 24 hodín. Takže po tom, čo sa stalo, Venezuela a podobne, myslím si, že mier na Ukrajine tá ľahko jednoducho nebude. Je veľmi otázne, ako sa k tomu teraz postaví Putin a Rusko. Ako áno, Putin a Rusko oficiálne vydali stanovisko, že teda e, sú znepokojení a protestujú proti tomu, čo urobil Trump, e, ale ako ste vy naznačili, uvidíme mm, čo konkrétne Rusko urobí. Či dostane väčšie krídla, či viac začne tú situáciu vo svete využívať vo svoj prospech. Úprimne povedané, Putin by bol hlúpy, kebyže to nevyužil vo svoj prospech. Tiež je prezident e, svetovej veľmoci. Nechápem, prečo by mal cúvať, keď momentálne mu iná svetová veľmoc ukázala, že takto sa to robí a je to v pohode. Tak prečo by Putin mal robiť niečo iné? Môže robiť presne to isté. Ale, toto zase poviem do našich slovenských e, ako sa hovorí, e, do, našich radov slovenských. E, je veľmi zaujímavé sledovať tých liberálnych analytikov a všetkých tých novinárov, e, ako pristupujú k tomu, čo sa stalo čo urobil Donald Trump. Tá reakcia je taká, aká je, odsudzujú to, ale že by z toho robili nejaké také orácie, ako robili v roku 22, keď začala vojna na Ukrajine, tak to nesledujeme. Vtedy napríklad spravodajské televízie non-stop vysielali 24 hodín niekoľko dní situáciu, ako sa to vyvíja, kto kam postupuje, analytici a odsudzili Putina Rusko. Dnes to také nie je v tých médiách a sledujem tie médiá, ja aj čítam noviny. Jednoducho áno, niektorí to odsudzujú, demež a podobne, ale je to také povrchové, nie idú do hĺbky jednoducho. Takže je to ukážka toho, ako tí naši liberálni analytici pracujú, že keď im to vyhovuje, tak kopu, kopu, koľko môžu a keď im to príliš nevyhovuje, lebo však ide o západný svet, tak povedia, že áno, nesúhlasíme s tým, ale nechoďme príliš do hĺbky, lebo predsa sa nás to dotýka. Čiže, čiže buďme my na Slovensku korektní, buďme spravodliví a pomenujme veci pravými menami a naložme tomu, komu naložiť jednoducho máme. To je, to je môj, môj postoj k tomu, aj postoj slovenského hnutia obrody. Niekedy sme za to bytí, že hovoríme pravdu, ale treba tú pravdu hovoriť a svet, svet prichádza do, do vývoja a do bodu, kedy tá pravda bude veľmi dôležitá, lebo nám už bolo klamané dosť dlho. Poďme od Trumpa k inému biznismenovi. Mali sme voľby v Českej republike, kde to vyhral tiež e, bohatý človek Andrej Babiš. Mnohí mali nádeje, že keď sa toto stane, tak aj tá vyšegrádska spolupráca sa bude môcť nejakým spôsobom výraznejšie obnoviť, lebo ak, ak sme v stave, keď sa ide možno rúcať NATO, alebo keď sa možno ide rozpadnúť Európska únia, čo by si viacerí aj želali, tak e, asi treba hľadať, že čo príde potom, tak tri, tri také časti má táto otázka. Čo, ako hodnotíte e, Andreja Babiša a ako hodnotíte tú možnú spoluprácu V4 a kde by Slovensko malo ísť alebo možno sa už aj pripravovať, chystať niekde alebo niečo e, zorganizovať, lebo už niekto tam spomína, že Európska únia sa určite rozpadne alebo mala by sa rozpadnúť, tuším Trump to spomínal. Ako to vy vidíte? Pokiaľ ide o Babiša, no, je to, je to český biznismen, tak toto poviem. Slovenská pôvodu. <laughs> áno, áno. Aj keď tomu som sa chcel vyhnúť, <laughs> tomu konštatovaniu, ale doplnili ste ma, ale je to tak, to je pravda. Ale, ale teda... Mm, už uvažuje česky a kope za Českú republiku a kopať aj bude. Hej. Čiže opäť nečakajme, že Babiš bude robiť politiku prospech Slovenska a Slovákov. Áno, V4 je dobrý projekt, bol dobrý projekt, síce momentálne nefunkčný. E, neviem, ako dopadnú voľby, neviem, ako dopadnú voľby v Budapešti, to bude ešte veľmi dôležité. E, takže V4 bol dobrý projekt, dokonca v čase najväčšej slávy, kedy V4 fungovala v rámci EÚ, sme boli tak silní, že sme dokázali blokovať me, e, rozhodujúce mechanizmy Bruselu, pretože to sa mne páčilo Bruselu, takže vrážali klindové štvorky. Takže my ako slovenské hnutie obrody sme určite za to, aby sme ako Slovenská republika spolupracovali v Európe na základe rovný s rovným s, s ostatnými štátmi, ale, od, ale odmietame odmietame e, všetky tie vízie alebo tie myšlienky o obnove Československa na lepších princípoch, o nejakom trojmorí, po prípade obnove Uhorska dokonca, už aj to som počul, aby to Slovensko nejako ustalo. Nie. My, slovenské hnutie obrody, sme pevne na pozíciách slovenskej štátnosti. Budeme ochraňovať slovenskú štátnosť. Slovenská štátnosť sa to diela veľmi ťažko, máme ju. Našou úlohou nie len slovenského hnutia obrody, ale všetkých občanov Slovenskej republiky je chrániť štátnosť, budovať ju, rozvíjať ju lebo národ, keď nemá svoj štát, nemôže sa plnohodnotne vyvíjať. A nemilme si štát so systémom, ktorý vládne v našom štáte. To sú dve odlišné veličiny, čiže preto my odmietame akékoľvek obnovy alebo spájanie do nejakých väčších celkov, len aby to Slováci prežili. Nie. My ako národ a štát máme na to, aby sme to prežili, aby sme robili naozaj suverénnu politiku a aby sme spolupracovali s každým, eh, kto bude chce spolupracovať s nami. Takže to sú skrátko odpovede na vaše otázky. Poďme krátko sa pozrieť aj na to, čo sa dialo v roku 2025 na Slovensku. Z toho, čo sme ešte nespomenuli, tak napríklad e, zmeny v RTVS, zmenila sa na STVR. Môžete len krátko, že či to pre vás prinieslo ten požadovaný, to, čo sa žiadalo od toho, aby bola možno vyváženejšia tá televízia? No, ak e, mám byť opäť, opäť úprimný, tak zmenil sa názov a o polnoci nám už e, štátnu hymnu. Či sú to dostatočné zmeny za dva roky, neviem. Teraz sú tým ironicky pravda, že viem, ale sarkasticky neviem, či za dva roky sú tieto dve také dôležité zmeny, že to nejako ovplyvní vysielanie verejnoprávneho média. Ak mám byť vážny, pravda, že nie ak e, si slovenská vláda myslí, že, alebo politické subjekty, ktoré tvoria súčasnú vládu, si myslia, že bez médií vyhrajú ďalšie voľby, sú na veľkom omyle. My sa nejako netajíme, my v slovenskom hnutí obdej sa nejako netajíme, že prvé, čo treba urobiť, ak sa k moci dostanú naozaj slovenské sily, treba v slovenskej televízii rozhlase vymeniť aj kvetináče, absolútne nekompromisne. A slovenská televízia rozhlas musia vysielať normálne, musia si splniť to, čo je v zákone. To znamená aj vzdelávať k vlastenstvu, viesť ľudí k vlastenstvu, objektívne vysielať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nekompromisne urobiť poriadok a optimalizovať veci v slovenskej televízii a rozhlase a potom poriešiť ešte súkromné médiá, ale to je zase na Takže z nášho pohľadu veľké mínus za to, že táto vláda dokázala za dva roky iba zmeniť názov a o polnoci nám púšťa štátnu hymnu. To je veľmi, veľmi malinko. Mali sme tu e, viaceré vlakové také závažné nehody. Niektorí konšpirovali, že to nemôže byť náhoda. To nechcem, aby sme sa k tomu dostávali, ale skúste len tak krátko, že ako to, ako to vnímate. Je to len e, vina tej zastaralosti, alebo možno je to aj vina prepracovanosti tých jednotlivých zamestnancov železníc, pretože tam sa veľa prepúšťalo. Tam robí oveľa menej zamestnancov, ako robilo niekedy za socializmu čo je vina a čo by ste možno vy urobili v SHO, keby ste sa dostali k moci so železnicami? Mm, ťažko sa mi to hodnotí, lebo, lebo nevidím priamo do tej problematiky a nechcem naozaj konšpirovať, lebo také nehody sa stali aj podobné aj v Českej republike a, po, e, mm, a podobne v iných štátoch. Čiže zase my ako Slováci nemusíme si stále sypať popol na hlavu, keď sa niečo takéto stane. Dve nešťastie v priebehu mesiaca. Stalo sa, stáva sa to aj v iných štátoch a iné nehody sa stávajú, ale tie štáty a tie občania ne, nedohanestujú svoj vlastný štát, že sa to jednoducho stalo. Takže, a pokiaľ ide o železnice a dopravu e, na Slovensku, opäť je dôležité to, aby toto všetko bolo v rukách štátu. Áno? Aby tam bol dobrý manažment, dobre zaplatený, ale má aj zodpovednosť za to, čo sa jednoducho bude diať. Všetko to je o tom, kto riadi tie štátne organizácie, kto ich bude riadiť a ako, sa, ako bude k tomu pristupovať. Takže z nášho pohľadu všetko, čo robí štát štátom, musí byť v rukách štátu, musí tam byť prísny dohľad, dobrý manažment, dobre zaplatený, aby necítil potrebu kradnúť a musí mať hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť. A potom to jednoducho bude fungovať. Bude to fungovať, sme o tom presvedčení. Na Slovensku sa výrazne riešilo aj to, čo priniesla tá novela trestného zákona, teda prichádzajúce alebo zväčšujúce sa krádeže podľa nejakých tých štatistík sa nie, nie zvýšili, ale práve že znížili, to hovoril pán Gašpar, ale tam je to asi trošku taká slovná hračka, lebo ak už niečo nepatrilo do toho, tak už sa to ani nemohlo do toho zarátať. No, ale k tomu nechcem teraz. Uh, Skôr k tomu smerujem, že aj preto sa potom znovu otvárali nejaké veci, aj otvárali tú novelu trestného zákona, ale hlavne potom v tom parlamente, čo potom vyvolalo tie veľké roztržky, k čomu smeruje, smeruje teraz aj parlament, že ide upraviť ten rokovací poriadok, bola tam zase veľký konflikt medzi Matovičom a ďalšími poslankyňami, nadával im tam do chudier a tak ďalej. Ako jednak hodnotíte to, že prišli napríklad aj s tým, že idú zrušiť ten úrad pre ochranu oznamovateľov a teda zrušiť, ale zároveň ho aj obnoviť, ale asi je tam úloha vytvoriť alebo dať tam nového riaditeľa do tej organizácie, aj keď oni vravia, že teda aj rozšíriť pre e, ďalšiu skupinu ľudí túto ochranu. Ako jednak toto hodnotíte, potom tie bitky v parlamente, v úvodzovkách bitky, ako by sa to malo vyriešiť, a potom prejdeme k ďalšej kauze. No pokiaľ ide o bitky a tieto veci, alebo celkovú kultúru v Národnej rade Slovenskej republiky, je to na, na zaplakanie a je to vizitka nášho štátu. Ale povedzme si otvorene, kto toto vniesol do politiky. Je to Igor Matovič, ktorý vniesol do politiky takéto praktiky jednoducho. To, čo sa deje v Národnej rade, je to neskutočná hanba a my hovoríme, opäť dlhodobo komunikujeme, e, všetci verejní a ústavní činiteľi a hlavne poslanci Národnej rady by sa mali pravidelne podrobovať e, skúškam na drogy, alkohol a podobné veci. E, lebo môžu hovoriť, že oni nepijú a nehulia marihuanu podobné veci, ale podľa toho, ako sa správajú, veľká časť občanov Slovenskej republiky o tom pochybuje. No a potom pravda, že nebáť sa napríklad zaviesť imperatívny mandát. O tom tiež dlhodobo komunikujeme je to veľmi účinný nástroj na to, aby bol pokoj v Národnej rade. To znamená, aby sa nekupčilo s poslaneckými mandátmi a ak v krátkosti vysvetlím, ak nejaký poslanec je zvolený za stranu XY do Národnej rady a po pol roku si povie, že už nechce byť v poslaneckom klube, lebo neviem čo, tak ak by bol imperatívny mandát, môže odísť z poslaneckého klubu, ale zanikne mu poslanecký mandát a na jeho miesto ide ďalší v poradí za ten politický subjekt. To znamená, že by neboli takéto chodenia hore do, že ja som nezávislý, ja som nezadadený a ja reprezentujem, už nereprezentujem XY politický subjekt, ale AZ. Medzi tým sme si založili nový subjekt, ako sa to stávalo, lebo to všetko, pri, pri, to všetko spôsobuje nestabilitu v Národnej rade. Čiže ono všetko je so všetkým prepojené a, tak, a, tak, a tieto spôsoby, čo som spomínal a čo máme aj vo volebnom programe, by zabezpečili stabilitu a, a kultúru e, v Národnej rade. Ale pravda, že e, tú kultúru nezabezpečíte tým, že e, príjmete zákony, a obmedzenia a podobne. Žiaľ, platí tu aj to štúrové, že tí reprezentanti národa sú častokrát výsledkom toho, aký je národ sám. Čiže ak potom všetkom sa tu nájde 8-9% voličov na Slovensku, ktorí sú ochotní voliť Matoviča a Pročka, No už musíme sa zamyslieť nad tým, či je všetko v poriadku na Slovensku, lebo z môjho pohľadu títo dvaja ľudia by nemali sedieť v Národnej rade. A to, že ich niekto volí, má na to právo. Hej, ale aj to svedčí niečo o tom, kde sa nachádza naša spoločnosť. Skúste krátko ku kauze Epstein alebo Epstein versus Lajčák. Boli výzvy, aby tohto poradcu, bývalého ministra zahraničných vecí, odvolal Fico. Nakoniec tak neurobil, trošku sa rozhádali aj s SNS-kou kvôli tomu. Ako toto vnímate? Kebyže som na mieste Fica, tak eh, by som to riešil úplne normálnym ľudským spôsobom a Lajčák by už nebol môjim poradcom. Poďme teraz na rok 2010. 10, eh, eh, chcel som povedať, že 10 minút máme do konca <laughs> relácie. 2010 nejdeme riešiť teraz, ale 2026 ideme riešiť. Na Slovensku nás čakajú už v blízkej dobe komunálne voľby, ale aby som sa ešte vrátil k tomu, že čo ako chcú zmeniť, tak eh, sú možno také snahy a viacerí o nich rozprávajú, že zvýšiť napríklad to kvórum a to sa môže potom negatívne týkať aj vás, lebo aj 5% je pre vás e, ešte problém prekročiť a nie je to ešte 7, alebo keď sa aj nejaké koalície, alebo dokonca sa, som také počul, že oni chcú vyslovene to spojiť na dva tábory, aby proti sebe išli tak ako republikáni proti demokratom v USA. Ako sa pozeráte na tieto veci? Nemyslím si, že sú to systémové riešenia. Je tu snaha o to, aby Fico a táto vláda zostali pri moci. E, sú tu úvahy o tom, že zvýšiť kvórum na 7% na vstup do Národnej rady a volebná kaucia 50 tisíc eur. Momentálne 17 tisíc eur. Už len tá kaucia 50 tisíc je pre subjekty menšieho typu myslím menšieho typu, pokiaľ ide o finančné zázemie, je likvidačná. Už pri 17 tisíc eurách mnoho subjektov nekandidovalo v predchádzajúcich voľbách, lebo nemali na to peniaze. 50 tisíc eur je veľmi veľa. Nám je úplne jasné, že pre subjekty ako je Smer, KDH, SNS a podobne, ktoré točia milióny, a to sú peniaze zo štátu, čo dostali za voľby, pre nich je 50 tisíc, ako pre nás 5 eur ale pre ostatné subjekty je to, prí, je to príliš veľa. Ale nie je to, opakujem, systémová zmena v prospech niečoho, je to len preto, aby sa súčasné vládne koalícia, eh, súčasné, súčasná vládna koalícia, aby zostala pri moci, čiže je to, je to špekulatívna zmena volebného systému, ale majú na to právo, ak to schvália, tak to jednoducho schvália. A pokiaľ ide o vytvorenie tých eh, volebných koalícií, ja som eh, počul, že by mala vzniknúť koalícia volebná typu Smer, Hlas, SNS a Republika môže vzniknúť, môže zabojovať o priazeň voličov, môže sa dostať do Národnej rady, ale vám presne poviem, čo sa stane. Stane sa presne to, čo sa stalo, keď Danko na svoju kandidátku zobla, zobral Huliaka, Šimkovičovú, Tarabu a ďalších. Presne to sa stane. Nič to nebude stabilné, nebude to hodnotovo konzistentné, aj keď to postavia na tom, že takýto blok bojuje proti progresívcom, liberalizmu a bojuje prospech Slovenska. Ale keď bude po voľbách, tak sa bude presne diať to, čo sa dialo s kandidátkou SNS a to, čo sa v podstate deje celé volebné obdobie doterajšie vo vládnej koalícii, kedy Fico každé v úvodzovkách každé dva týždne musí zachraňovať, aby vládna koalícia mala väčšinu aspoň o dva hlasy. No a čo sa týka toho možného spájania, to viacerí vždy zvyknú otvárať. Ja viem, že ste aj minulý rok o tom hovorili, ale možno niečo aj také aktuálne, ak máte alebo možno ak sú nejaké snahy o nejaké spájanie, ja viem, že viacerí na to spájanie musia byť, že nestačí iba jeden, ale či momentálne sú nejaké snahy o to, že sa niečo ide spojiť, napríklad čo sa týka tých malých strán, že nie ísť napríklad na kandidátke sns alebo niekoho iného, ale tie malé, že či by chceli urobiť niečo veľkého. Spolu. E, my sme si v Slovenskom nutí obrody po všetkých skúsenostiach zadefinovali 5 hodnotových okruhov, čo definuje slovenské hnutie obrody. To je postoj k EÚ, postoj k NATO, postoj k obnoveniu slovenskej koruny, postoj k agendám LGBT a multikulty. Toto je pre nás 5 hodnotových okruhov, bodov, v ktorých nemením robiť žiadny kompromis. A pokiaľ aspoň v troch bodoch z piatich, to znamená vo väčšine z týchto bodov, sa zhodneme s niekým, tak sme pripravení komunikovať a spolupracovať. Pokiaľ sa nezhodneme, tak nevidíme žiadny priestor na spoluprácu a komunikáciu. Lebo keď niekto z piatich bodov s piatimi bodmi nesúhlasí, tak čo máme s tým, o čom hovoriť a spolupracovať? E, to je prvá poznámka. Druhá poznámka dôležitá. Po úspešnej petícii za referendum o vyhlásení, e, za referendum o, o, teda, e, petície za referendum o neuplatňovaní sankcií voči Rusku, kde sme spolupracovali aj s kolegom Slotom, e, so Štefanom Harabinom a ďalšími subjektmi, tak sme jasne ukázali celému Slovensku, ukázali celému Slovensku, že vieme komunikovať a spolupracovať. Že naozaj proslovenské sily, ak chcú podporiť a spoločne postupovať v prospešnej veci, prospech Slovenska, vedia sa zjednotiť a nájsť spoločný postup. Čiže my sme ukázali celému Slovensku, že slovenské hnutie obrody vie spoločne postupovať, ale zopakujem, po všetkých skúsenostiach slovenské hnutie obrody si bude vybrať partnerov na spoluprácu a komunikáciu a hlavne ľudí, ktorí za sebou, a subjekty, ktorí za sebou už niečo majú my považujeme za proslovenského aktivistu a proslovenský subjekt taký subjekt a takého človeka, ktorý svojou každodennou prácou dokazuje, že to myslí vážne. Nám nestačia chromkavé videá nakrutené v autách, na terase záhradnej alebo neviem kde. Pekné je to, sexy to je, hrumkavé to je, ale každý dnes nakrúca videá. My chceme, aby za tým človekom, za tým subjektom bola nejaká práca, tak ako je za nami. A potom s nimi môžeme komunikovať. No, eh, budeme mať ešte ďalšiu, máme tu ďalšiu otázku asi, áno. Dobrý večer. Tam váš host má buď veľmi slabú pamäť, alebo to robí zámerne. Matovič nesiaha istému muftimu ani počlenky svojou vulgárnosťou. On nastavil túto kultúru. Zakladateľ slovenského štátu. Všetky tie pasienkové mítingy, sfanatizované bedače. A je zaujímavé, že všetko zlé sa deje po 98. podľa hostia. Je podržtaškou Mečiara, čo ho obchádza? Ne, nerozumiem, že ako ho obchádza. Je podržtaškou Mečiara, čo ho obchádza? ako, ako v poriadku, však je to názor, ja to beriem na vedomie, tento názor. Ja nehovorím, že pred 98. 8. sa nestali zlé veci. Ale to, čo sa deje po 98. to je katastrofa na Slovensku, o tom hovorím. Hej. Pred 98. boli dobré veci, boli aj zlé veci, o tom by sme mohli hovoriť samostatne, ale po 98. to ide dole z kopca a ide to najviac dole z kopca v momente, keď sme sa stali členmi EÚ a NATO. Čiže o tomto ja hovorím, ale nie, že by som obchádzal obdobie do roku 98, to nie. Julia píše ešte na inom kanáli, teraz mám dilemu, že či zapojiť potom aj ich do súťaže. Povedzte aj vy, že či mám e, iba s týmito štyrmi rátať, ktorí napísali sem na štúdio, alebo rátame aj s týmito ďalšími, ale tam by sme mali aspoň nejaké tie otázky, kde sú prečítať. Čo poviete? Vy sa rozhodnite. Ja si myslím, že by sme ich mohli zapojiť do súťaže. Zapojíme všetkých. E, dúfam, že to stihneme. Povedzte v režii, že dokoľkej môžeme ak nás počúvate v Banskej Bystrici. Tak dajme teraz to, čo napísala Julia. Mňa by zaujímalo, či sa chcú konečne s niekým spojiť, lebo všetci sa hrajú na svojom piesočku a výsledok žiadny. Kotleba na svojom piesočku, Švec to isté, Baránek zase to isté, potom sú tu slovenskí voci a ďalšie straničky, ale rečnením osamotene sa nikam neposúvame. Keď sa nedokážu spojiť s nikým, tak s nikým nedokážu ani vládnuť. Súhlasím, súhlasím s týmto postom a preto mm, som povedal to, čo som povedal, že nie rečičky a chrumkavé videá, ale skutky sú dôležité. A ten, kto si prejde skutky slovenského hnutia obrody, tak e, pochopí, že za nami sú skutky v prospech ľudí na Slovensku. A keď nájdeme subjekty a aktivistov, ktorí sa tým istým alebo niečím podobným budú môcť pochváliť, nemáme žiadny problém, pokiaľ budeme nachádzať zhodu a prienik tých piatich hodnotových veciach. Ešte tu mám aj takúto otázku, ktorú len to musím teraz nájsť. Lebo ešte aj tu na ďalšej platforme prišla nejaká otázka, na chvíľko mi to musím načítať, lebo ja tu nemám dáta. Tak zatiaľ povedzte vy, že čo bude podľa vás v tom roku 2026 také najzávažnejšie, najočakávanejšie, čo zmení možno slovenským dianím, možno tým svetovým? No pokiaľ ide o Slovensko, o tom svete sme dosť hovorili, tak by som skôr povedal uh mhm. -huh. Slovensku, tak ako ste naznačili, tie komunálne a krajské voľby na jeseň budú v oktobri by mali byť E, to bude taký lakmusový papierik pre e, vládnu koalíciu, ako obstojí v tých krajských a komunálnych voľbách. No a pravda, že pre subjekty ako Slovenské hnutie obrady to bude výzva, aby postavili dobrých kandidátov, aby prezentovali značku, prezentovali svojich ľudí v regióne a chcem každý ubezpečiť, že my ako Slovenské hnutie obrody sa na tieto voľby krajské a komunálne už poctivo teraz pripravujeme a chceme ponúknuť ľuďom kvalitných ľudí v regiónoch. Deťa županov ponúkať a primátorov? pravda, že uvažujeme nad tým, že postavíme aj kandidátov na predsedov samozprávnych krajov um, a všade tam, kde budeme môcť postaviť ľudí, jednoducho postavíme. Vieme, že už dnes je záujem o, o značku Slovenské hnutie obrody aj medzi ľuďmi, ktorí nie sú členovia SHO, takže budú za nás kandidovať, mali by za nás kandidovať aj nečlenovia SHO, pravda, že za tých podmienok, ktoré stanovíme my, vedenie slovenského hnutia obrody. To je tých ale, 5 bodov? E, Či? No, nie, tých 5 bodov sa týka celoštátnej národnej Aha. politiky, ale krajské komunálne voľby je zase o niečom inom, ale pretože aj keď za nás bude chcieť kandidovať niečlen, tak si musíme vyjasniť nejaké pozície, čiže my si tie, tie pozície jasne postavíme, hodnotové hlavne, a nebraníme sa ani tomuto. Čiže aj nečlenovia pod hlavičkou SH budú pravdepodobne za SH v komunálnych krajských voľbách kandidovať. Napísal nám aj Ladislav už v tých otázkach, ktoré som už našiel a budete za, za, zapojený do súťaže. Prečo sa už nerozbieha alebo je utlmená petícia za vystúpenie z EÚ a NATO? Neviem sa k tomu vyjadriť, pretože my ako slovenské hnutie obrody neorganizujeme takúto petíciu. Mm -hmm. My sme organizovali petíciu za referendum o neuplatňovaní sankcií voči Rusku tu už asi posluchači vedia, že ústavný súd dal zapravdu Pelegrinimu, že teda postupoval súde s ústavou, čo si myslíme, že tak nie je, ale rešpektujeme rozhodnutie ústavného súdu. A čo sa týka týchto petícií, viem, že v minulosti, ešte keď Uhrík a Mazurek boli v LSNS, tak robili petíciu pod lavičkou v LSNS za, za okamžité vystúpenie z EU a z NATO to neviem, ako skončilo a momentálne viem, že nejaký subjekt, ale názov si neviem spomenúť, organizuje nejakú petíciu za vystúpenie z EU a z NATO a za referendum, ale v, ak, v, akém, v akom štádiu to je naozaj neviem a hovoríme, neviem si spomenúť na názov toho subjektu, takže neviem. Ale pokiaľ by slovenské hnutie obrody niečo podobné organizovalo alebo rozbiehalo, tak eh, budú o tom ľudia určite informovaní. Vladislav ešte napísal otázku. Chcem sa opýtať, či sú petície na Slovensku len odpadkovým košom, kde si občania môžu akurát tak vybiť len svoj hnev a týmto aj končí a hasne. Kto sa tomu venuje, alebo či sa vôbec tomu niekto venuje a tým aj zaoberá, alebo je to len mantinel na vybitie hnevu ľudí? Tak aby sme nedehonestovali tú petíciu alebo tú petičnú aktivitu, e, v normálnom, e, v normálnom systéme, ktorý vládne v štáte a v normálnom štáte, tak štátne orgány rešpektujú petičné právo a e, vôľu občanov, ktorí sa podpíšu pod tú petíciu. Žiaľ na Slovensku to vo veľa prípadoch tak nie je, ale nechcem dehonestovať e, petičné právo. Treba len e, to petičné právo nastaviť tak, aby aj tá petícia v tom tom konečnom dôsledku mala aj nejaký efekt a nejaký význam, aby sa nestávalo to, že štátne orgány petíciu zmetu zo stola. Tak, ako sa to stávalo častokrát na Slovensku. Napísala nám Saška, myslím, že je to Saška z Veľkej Británie, tak aj tam nás počúvajú. E, vážení páni, skvelá relácia, detailná analýza politickej situácie, nielen domácej, ale aj celosvetovej. Pán Švec, súhlasím na 100%, čo sa týka vašich názorov aj na STVR. Pán Albert skvele pripravený na reláciu ako vždy. Prajem vám aj poslucháčom šťastný nový rok, hlavne zdravíčko a mier. Saška. Ďakujem veľmi pekne a prajeme všetko dobré. A ideme teraz, ďalšia otázka nám prišla. Áno a píše opäť e, doktor Kramara, politický systém na Slovensku. V našom politickom systéme nie sú politické strany, existujú len spolky, ktoré cicajú peniaze zo štátneho rozpočtu a necítia potrebu budovať členskú základňu. Táto úzka špička vytvára náš politický systém. Kto túto prax zmení? Uh, aha, píše, že ho nemáme zaradiť do zlosovania venuje knižku inému poslucháčovi, tak ďakujeme. No škoda, že e, nie ste zaradení, ale teda ďakujeme za to, že dávate možnosť niekomu inému. Chcete niečo reagovať? Jednu poznámku mm, a možno by sme sa mali v budúcnosti zamyslieť nad tým, či by politické subjekty mali brať peniaze zo štátneho rozpočtu. To je veľmi dôležité. E, či by sa nemali samofinancovať, aby e, tie pravidlá hry boli nastavené rovnako pre všetkých. Lebo keď nejaký subjekt má, príklad poviem 20 miliónov, vďaka tomu, že stále točí peniaze z každých volieb a nemusí, nemusí jednoducho riešiť podporu členské základne, členské príspevky, sponzorov a podobne, lebo má tie milióny, tak jasné, že pre takýto subjekt nie je problém zaplatiť volebnú kauciu, nie je problém robiť volebnú kampaň. Ale keď subjekty, ktoré nie sú v vrcholovej politike, nemajú takéto finančné zázemie, tak majú problém jednoducho prežiť a zaplatiť len volebnú kauciu. A ešte nezačala volebná kampaň. Čiže nad týmto by sme sa mali zamyslieť, či by mali byť aj naďalej politické subjekty financované zo, zo štátneho rozpočtu. My v Slovenskom hnutí obrody na tom uvažujeme, alebo nad tým uvažujeme a keď prídeme k zhode, tak určite budeme o tom informovať, lebo je to veľmi dôležitá, dôležitá z nášho pohľadu záležitosť, ako funguje alebo nefunguje politický systém na Slovensku. Lebo spravodlivo nefunguje, to je bez debaty. Jarmila nám napísala, alebo tak, takto, prečítam dve správy za sebou, lebo sa týkajú podobného niečoho, tak Jarmila len konštatuje, že USA sa mieša do všetkého, napísala tam nejakú nadávku, ale to som takto zmenil. A Olga napísala, USA napadne každý štát, ktorý ignoruje ich dolár. Tak možno skúste k tomu, že či je to aj o tej záchrane tej svetovej meny. Ale áno, áno, však uh, hovorí, sa, hovorí sa, je tvorené tajomstvo, prečo padol Saddam Hussein. No nepadol kvôli tomu, že mal zbranie hromadného ničenia. Tak to, čo predviedli v tom čase predstaviteľe USA na pôde OSN, to bolo klánstvo za klamstvom. A dnes sa dokonca o tom nakrúcajú dokumenty a sa vysielajú tie dokumenty, kde po 20 rokoch sa otvorene hovorí, že vtedajšie vedenie USA klamalo a sa im prášilo z úst, čo sa týka Iraku. A, a hovorí sa to preto, že to bolo len zásiatka práve kvôli tomu, že Saddam Hussein sa rozhodol, že už nebude obchodovať v dolároch. To ja len hovorím, čo sa hovorí. Neviem, či to tak bolo, ale toto bola údajne tá pravá príčina, prečo Husaj musel padnúť. A nie demokracia, sloboda a podobné, podobné reči. Peter napísal, že nebude sa vás nič pýtať, lebo nie ste jasnovidec. Isté. <laughs> Inak, keď sme pri tých jasnovicoch, teraz mi napadlo a použil to aj Martin Daňo vo svojom vysielaní, on tam našiel nejaký staršiu, svoju nejakú staršiu nahrávku z Dňa otvorených dverí, kde sa stretol s nejakou pani z nejakej špeciálnej cirkvi a ona mu tam rozprávala o tom, že sa chystá napadnutie Venezuely a to bolo niekedy v septembri. Ona to tam tvrdila, že to sa stane. Takže neviem, že to je aj otázka na vás, či veríte tomu, alebo aj na poslucháčov, či veria tomu, že či to je nejaké jasnovidectvo, alebo ona si to len nejako tak typla na základe ja neviem čoho. Ale je to zaujímavé, že sa to naplnilo. Tak áno, tak možno niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde, ale to, čo ja prezentujem a hovorím aj v dnešnej relácii, to sú moje názory tým, že sa zaoberám politikou, um, som vyštudovný politolog, takže pravda, že ja nehovorím, že všetko, čo hovorím, sa naplní. Len hovorím z môjho pohľadu, kam to smeruje a čo sa môže stať napríklad, teda sa nebudem hrať na hredinu a budem hovoriť už keď je po, že som to hovoril, že tá Venezuela dopadne ako dopadla. Nie, ja som to netušil. Pre mňa to bol šok, že sa to vôbec stalo a že Trump niečo takéto urobil. Takže a všetko ostatné, čo som aj dnes povedal, tak len vychádza práve z toho, že sledujem, sledujem ten vývoj a je to môj názor, ale opakujem, nevodím, že sa to tak stane. Možno sa polovica veci nestane, ale minimálne e, tie názory moje, ale aj tých kolegov, čo ste tu púšťali, Demeš, Chmelda a podobne, Nemusíme s tým súhlasiť, ale môžeme sa minimálne tým zamysleť. A každý poslucháč, poslucháčka si môže urobiť svoju takú pavúčinku myšlienok, že že to tak môže byť alebo nie. A na konci roka potom to môžeme zhodnotiť, či to vyšlo alebo nevyšlo. Budú, samozrejme pre Slovensko ako také, aj, aj pre každú inú krajinu je dôležité aj to, tá národná hrdosť je otázne, ako my si ju budujeme. Niečo ste pred pár minútami spomínali, že aj štátna televízia by mala nejako výraznejšie prispievať k tomu. Ale bude, budú nejaké podujatia, kde bude možno, možnosť nejakým spôsobom prezentovať národnú hrdosť, aj keď sa obávam, že často to takéto podobné podujatia dnes sú hlavne o tom, že urobiť niečo na nejaký ten efekt, aby to krásne vyzeralo, ale že možno do niečoho až tak vnútorného sa nejde, ale možno, že sa bude miliť, tiež nie som jasnovidec. A narážam teraz napríklad na zaujímavý alebo za, na zaujímavú vec, ktorá bude, alebo jednoducho titul, ktorú čiastočne dostane jedno slovenské mesto a to bude Európske hlavné mesto kultúry, bude to Trenčín tam bude možnosť nejako aj zvýšiť. Jednak to povedomie Slovenska v zahraničí, tam by mal výrazne nastúpiť Rudolf Huliak ako minister cestovného ruchu a výrazne propakovať tam cestovný ruch, asi to aj budú robiť, ale je to aj niečo, na čo môžeme byť hrdí. Áno, áno, a ešte by som aj sa vrátil, ak môžem, ešte jednu poznámku, aby som nezabudol. Momentálne Slovenská republika má vynikajúcu príležitosť konečne si zadefinovať ako štát svoju stredno až dlhodobú víziu, kde chceme Slovensko vidieť. Teraz, keď sa to, to medzinárodné právo rozpadá, teraz je ideálny čas o tom, čo, o čom hovorí aj Pelegrini ako prezident Slovenskej republiky, že Slovensku chýba vízia. Fico o tom hovoril, že s akademikmi SAV Slovenskej akadémie vied chcel robiť nejakú víziu, neviem, či ju robí alebo nerobí, ale to je jedno. Teraz je ideálny čas si sadnúť za stôl a naznačiť tú víziu, kde chceme Slovensko vidieť. Keď sa NATO rozpadne, Európska únia sa rozpadne, my musíme už v týchto intenciách uvažovať. My už nemôžeme uvažovať, že Európska únia NATO na väčšie časie nikdy inak. Evidentne no to takto nebude fungovať. Doplne to presne ako so Sovietským zväzom. Čiže kde chceme Slovensko vidieť a, a hlavne ako Slovensko prežije rozpad Európskej únie a NATO, a to som veľmi zaujímavý, keďže nám denne musí vyše tisíc kamiónov dovážať jedlo na Slovensko, aby sme vôbec existovali. Takže ja som veľmi zvedavý, keď sa Európska únia rozpadne, teda aj vy si to naznačovali hovoria to mnohí, čo budeme robiť. Čiže k tomuto by si mala sadnúť elita národa a štátu a vypracovať a pripraviť záchranný scenár, aby Slováci prežili. Tu naozaj ide o prežitie. Opakujem, nám každý deň vyše tisíc kamionov dováža jedlo. To je podľa mňa absolútny škandál a totálne zlyhanie všetkých vlád od vzniku samostatného Slovenska. Máme, milí poslucháči, zatiaľ 8 prihlásených do súťaže o knihu Švédska 63. Ak niekto chce, tak píšte ešte na studio zavináč slobodnyvysielac.sk A ešte, ak môžem len doplniť, pred 89. rokom Slovensko ako súčasť Československa nie len, že sme boli totálne potravinovo sebestační, ale ešte sme potraviny aj vyvážali. Takže koho to je chyba, že sme dopadli tak, ako sme dopadli? Inak, čo sa týka teraz, ešte sa vrátime k tej Amerike, tak tých prípadov bolo naozaj viacero a ja tu vidím taký zaujímavý príspevok, že 3. januára 1990 to písal Ivan na jednej skupine, E, tak tohto dátumu 3. januára 1990 sa hlava panami Manuel Noriega vzdal americkým vojskám. Zajatím Noriegu došlo počas invázie USA do Panamy. Operácia Spravodlivá vec v decembri 1989 januári 1990, ktoré cieľom bolo aj zvrhnutie diktátora obvineného z obchodovania s drogami. Zaujímavé, že áno, áno. aj ten istý dátum má rovnaký nejaký narratív. Áno, áno, ale evidujem aj, že toto sa stalo v tej histórii, v krátkej histórii minulosti. Takže áno, je to, je to, je to tak, ako ste čítali. Vidím tu jedno také zaujímavé hlasovanie, že ako, ako sa pozerajú Američania, alebo hlavne Američania asi tam hlasovali, tam bolo 16 tisíc hlasov a ako, ako hodnotia alebo ako majú teda podporu voči Trumpovej administratíve eh, ohľadne tejto veci, ohľadne tohto zadržania Madura. Tak eh, typnite si, aké, aká je tam, aké je tam hlasovanie, že kto je za a kto je proti. Asi tak približne koľko je za a koľko 16 tisíc? Z tých 16 tisíc. Ja mhm. si myslím, že väčšina je proti. No je to zaujímavé, že väčšina je za. 83%. Mhm. Tak to som prekvapený. proti iba 12%. Pravda, že nemôžeme to brať ako nejaký relevantný ako údaj, ale aj tak, je to, to som nečakal, že... 16 tisíc, ale takže to je dosť akože vysoké mm. číslo, koľký hlasovali, ale tak samozrejme Amerika má niekoľko miliónov obyvateľov, takže to by sa museli vyjadriť všetci v nejakom aj, aj. referende. Ale aj tak je to dosť, že vyše 80 presne z tých 16 tisíc to podporuje. Aj to o niečom svedčí. Ale hovorím, nemôžeme to brať ako nejaký teda relevantný prieskum, ale je to tiež zaujímavé. Inak keď už hovoríme o tých referendách a o tých rôznych petíciách sme pred chvíľou rozprávali, tak asi by bolo dobré nejakým spôsobom aj toto vyriešiť, aby aj tí ľudia nemali možno aj oprávnenie takýto pocit, že strana si urobí petíciu len preto, že sa chce zviditeľniť a viacerí to takto robia, aj, aj tí demokrati tam behali mhm. niekoľko mesiacov, aby sa zviditeľnili. Aj, ale... Stále behajú ale myslím, že to už aj vyzbierali a no. že to už putuje k prezidentovi a že chcú vyvolať tieto, toto referendum o tých predčasných voľbách, ktoré bude samozrejme asi neúspešné, lebo zatiaľ tých referent jedno iba bolo úspešné a to... Aj to sú pochybnosti? Či neprišlo v manipulácii? A tuším Fico hovoril o tom, že to bolo zmanipulované však? Postupe do eÚ áno čo by sa malo spraviť, alebo je vôbec vôľa, aby sa to spriechodnilo nejako to referendum? O tom všetci rozprávajú, ale aj, aj tí Matovičovci, keď boli pri moci a oni o tom najmä rozprávali, tak nič s tým nespravili. Nie je tam politická vôľa, lebo musíme si všetci uvedomiť, že ak by referendum, ak by sa sfunkčnil inštitút referenda, tak by to bolo ocelové kladivo na politikov Mm, a toto je problém. Čiže pred voľbami áno, veľa, veľa politických subjektov a politikov hovorí, že sfunkčíme referendum, sfunkčíme a keď tam prídu, tak ho nesfunkčia. Lebo oni vedia, že to je na nich jednoducho kladivo. Takže, takže, takže tak, nie je tá politická vôľa. Kolárovci opäť prichádzajú na scénu, nemyslím teraz tých hudobníkov, ale myslím dvoch rôznych kolárov. Jeden z nich už bol dokonca predsedom parlamentu, opäť sa chce vrátiť do politiky, už natáča opäť tie videá, lebo je to samozrejme dobrý marketing a podľa tých prieskumov, aj keď si môžeme pod nimi, alebo teda vieme predstaviť, že nie sú možno vždy až také relevantné, lebo nevždy sa potvrdili, alebo s veľkými odchylka, odchylkami sa ukázalo, že iné čísla teda boli ako predpokladali tie prieskumy, tak už sa ukazuje, že začína smerovať blízko k parlamentu, k tým 5%. Druho, druhou personou je zase Zoroslav Kovár ten založil stranu právo na pravdu. Ako predpokladáte týchto dvoch, alebo tieto dve strany dostanú sa do parlamentu? To bude veľmi smutné, ak uhrajú nejaký normálny výsledok. Ktorý bude začínať. Aj v jednom prípade, aj v druhom? Áno. A to, normálny výsledok znamená nie, že dostanú sa do parlamentu, ale urobia číslo, ktoré bude začínať jednotkou. Jedna celá. To bude veľmi smutný pohľad na to, a to bude tiež svedčiť niečo o tom, kde sa nachádza čas našej slovenskej spoločnosti. Pretože Ale... ak niekto potom všetkom bude voliť Borisa Kolára, tak už potom, ja, <laughs> už potom naozaj neviem, eh, čo a ako argumentovať, aby ľudia pochopili, že to, to nie sú ľudia, ktorí si zaslúžia ich dôveru. Lebo už boli vo vláde. Kolár, Boris Kolár bol vo vláde a už mal možnosť dokázať, čo na, naozaj myslí úprimne. Už tu mohlo byť niekoľko desiatok tisíc nájomných bytov postavených. A koľko ich tu máme? Nula. Ale to bol len jeden slub a tak ďalej a tak ďalej. No a čo sa týka druhého kovára, Zoroslava Kovára, opäť e, bohatý človek, ktorý tým pádom nebude nikomu zaviazaný, že ne, niekto mu dal na kampaň a tak ďalej, že toto je asi taká výhoda. Ako sa pozeráte možno na, je, na neho, na jeho aktivity? Niekto tam hodnotí, že je to len marketing zatiaľ. Aj keď oni už prichádzajú aj s nejakými konkrétnymi riešeniami, ako sa na to ako politolog pozeráte, aj keď ste trošku v konflikte zaujímavé, lebo hlavne by ste chceli asi svoju stranu prezentovať a že teda nech a Zoroslava Kolára, ale vy ste tiež v podstate nová tvár, lebo ešte ste neboli v parlamente. Poviem to na a priamo človek, ktorý profitoval a profituje zo súčasného systému a systém ho stvoril, jeho finančné zázemie, nie je dôvryhodný, aby nám hovoril o tom, ako ten systém zmení. Bodka. A to sa týka všetkých, nielen toto slova Kolára. A to si musia ľudia uvedomiť. A nie je práve toto, že lebo veľa sa hovorí o tom, že napríklad ten hlas po tých kauzách, on už reálne klesá, aspoň podľa tých prieskumov, že ani sa nedostane do parlamentu. sns tá už sa síce zdvíha, ale asi, alebo možno tam tiež nebude. Nie je práve toto možná záchrana na to, aby aspoň tá protiprogresivistická nejaká vláda bola, aj keď nebude úplne dokonalá, tak aspoň to nebudú tí progresívci, ktorí budú vládnuť spolu s Matovičovcami a ďalšími, aj keď Matoviča zatiaľ akože nechcú. To, čo hovoríte, je logické, ale je to veľmi chaba náplaz na to, kde sa Slovensko nachádza a kde môže skončiť. V slovenskej politike musia konečne byť noví ľudia, nové tváre, ktoré nie sú prepojené so súčasným systémom nejakým spôsobom a nevytvorili sú, sú, súčasný systém. Všetky tieto mená, čo ste spomínali, e, boli súčasťou systému, profitovali na systéme a systém ich vytvoril a vytvára. A keď ľudia dajú dôvodu takýmto ľuďom, tak nech sa nečudujú, že o 4 roky tu budeme sedieť a budeme hovoriť to isté. Lebo to naozaj ako na kolotočí sa 20 rokov točia tí istí ľudia, tí istí politici a Slovensko je tam, kde je. A ešte budem nepríjemný na záver, ak môžem. A nikdy si to neodpustím, že to hovorím. Z obdobia posledných 20 rokov nám tu vyše 15 rokov vládne Fico a Smer. To, kde sa dnes Slovensko nachádza, nie je vina iba Matoviča a Hegera alebo Radičovej. Oni nám tu vládli len 5 rokov. 15 rokov tu vládol Fico a Smer. To hovienko na hlave je na hlave Fica. A viem, že veľa ľudí to nerado počúva, ale je to tak. Keď nám niekto vládne 15 rokov z 20, tak to, v akom stave je náš štát, je jeho vina nie je vina toho, kto nám vládol rok, dva alebo dva a pol. Veľa ten, týmto rokom 2025, ktorý sa nám nedávno skončil na slovenskej politickej scéne, otriasala, otriasala a asi aj tými preferenciami otriasla tá konsolidácia, ktorá už bola vo viacerých vlnách a asi príde. Vidíte v nej možno niečo, čo urobili dobre tá vláda? tá konsolidácia nemusela byť, ak by, ak by slovenská vláda nabrala odvahu k činom a neuplatňovala by sankcie voči Rusku. Dokonca tu máme záväzné uznesenie Národnej rady, ktoré zaviazalo vládu Slovenskej republiky, že nemá a nemôže hlasovať v Bruseli za jednotlivé sankčné balíky voči Rusku. A Fico je napriek tomu za tie sankčné balíky hlasoval. My sme robili niekoľko konferencií na tému sankcií voči Rusku, keď sme mali petíciu za referendum a na týchto, na týchto konferenciách, na tejto jednej konferencii vystúpil aj profesor Stanek a to bolo v apríli minulého roka. A profesor Stanek si myslím, že to je kapacita, ktorú nikto nebude spochybňovať. V apríli minulého roka, to zúrazňujem v apríli minulého roka, hneď pochopíte, prečo to zúrazňujem, v apríli minulého roka vyhlásil na konferencii, že Slovensko v úzovkách vďaka sankciám prišlo o vyše 8 miliard eur. Zopakujem to, 8 miliard eur. To bolo v apríli minulého roka. Je január 2026. Čiže tá suma sa určite už navýšila a prečo to hovorím? Pretože ak by sme tých os, len tých 8 miliard eur z apríla minulého roka mali, tak nemusel byť žiadny balík. Ani za 2,6 konsolidačne, za 2,7 a ešte by nám zostalo na kávu. Takže naozaj slovenská vláda sa nemusí mm, škrabať ľavou rukou na pravom uchu. Stačí, aby dobila proslovenskú politiku suverénnu a zistíme, že veľa vecí sa dá urobiť. Len treba nájsť tie gulky politické, pohľadať ich, kde sme ich schovali a kde ich máme zapatrošené a ukázať, že naozaj chceme robiť politiku prospech Slovákov a občanov Slovenskej republiky. Súhlasili by ste s nulovým kvórom na referendum, pýta sa Michal. Ehm, v prvej fáze nie. Ehm, my v slovenskom nutí obrody, nie je to ešte definitívne, ale môžem to povedať, zvažujeme znížiť kvórum na začiatok na 25%, lebo musíme e, občanov Slovenskej republiky aj nejakým spôsobom cez to sfunkčenie referenda naučiť zodpovednosti čiže aby sa zúčastňovali na veciach verejných, aby sa zúčastňovali referenda a rozhodovali, ale na začiatok by sme na nulu nešli. Na tých 25% by sme to kvorum chceli znížiť. A aby práve, že rozhodnutie bolo právne záväzné a do toho už politici nemohli zasahovať. Tak ako občania rozhodnú v referende, to bude zákon. Ideme pomaly žrebovať. Takže ak niekto ešte sa chce zapojiť do súťaže o Švedsku 63, píšte na studio zavináč slobodnyvysielac.sk Poďme možno re rekapitulovať už túto reláciu, alebo sa už začať aj pomaly lúčiť. Čo možno optimistické by ste chceli odkázať občanom Slovenska, možno aj tým, ktorí dnes oslavujú Vianoce? Pravda, že tým hm, Slovákom, ktorí oslavujú Vianoce, prajem krásne Vianočné sviatky. No a pokiaľ ide o budúcnosť za rok 2026, Nebuďme pesimisti, je to zlé, povedzme si to otvorene, ale, ale nebuďme pesimisti. Každý z nás nech, eh, nech vo svojom živote robí každý deň aspoň jeden dobrý skutok, pomáhajme si navzájom a tak, ako som povedal niekoľkokrát v dnešnej relácii, v prvom rade sme Slováci, sme občania Slovenskej republiky. Snažíme sa o to, aby eh, náš štát, naša Slovenská republika a náš národ toto prežili. Toto turbulentné obdobie a v prvom rade hľaďme na naše slovenské národné štátne záujmy. To nie je chyba, to nie je riech. Každý národ a štát hľadí rade na svoje záujmy a až potom hľadme na záujmy niekoho iného. Buďme rade Slováci a potom buďme všetko ostatné. Takže všetkým poslucháčkam, poslucháčom prajem všetko dobré v roku 2026 a hore hlavy a pustíme sa do práce. Ešte predsa len jedna otázka, taká aktuálna mi napadla a týka sa toho vyjadrenia, myslím, že to mal Tibor Gašpar, to vyjadrenie, že je smer pripravený na spoluprácu, neviem, či teraz predvolebnú alebo povolebnú s hnutím republika, ako toto hodnotíte a ako to vidíte možno reálne, lebo už Monika Beňová dala jasný pokyn, že s týmto nesúhlasia a ak sa to stane, ona odchádza zo smeru je to, je to súčasť toho, čo som už spomínal, pokiaľ ide o zmenu volebných pravidiel, zvýšiť kvôdom, zvýšiť volebnú kauciu. Ide o to, aby Smer zostal ka- v každom prípade pri moci aj po ďalších voľbách. A Smer bude spolupracovať už aj s republikou, pár rokov dozadu označovali súčasných predstaviteľov republiky ešte ako čl- e, členov LSNS a Kotlebu za fašistov, extrémistov, neviem čo za všetko. Dnes to tak už nevidia. Čiže je to taký hodnotový kordemelec, e, ale z toho pragmatického hľadiska len, aby zostali pri moci. Takže e, Smer a Fico sa dnes spoja s kýmkoľvek, po voľbách, len aby zostali pri moci. A ak som dobre zachytil to vyhlásenie Gašpara, tak on tam tak spomenul, že no verí, že hlas sa nejako pozviecha z tejto krízy a že aj tie národné sily, že či to už bude SNS alebo republika, to je v podstate jedno. <laughs> Čiže vlastne tým dal najavo, že či to bude Danko alebo Uhrík, tak kto sa tam dostane, tak s tým pôjdem, aby sme vládli. Takže, takže asi takto to vnímam. Ideme žrebovať e, víťaza knihy Švédska 63, je 8 zapojených a urobíme to takým špeciálnym spôsobom. Ja som priradil ku každému nejaké písmeno v ABCD, všetky som rozdelil a teraz neviem, že či máte vy nejaké obľúbené písmeno, alebo len tak nejaké poviete a to písmeno, ktoré vy poviete, vy neviete, čo tam mám priradené, tak to bude víťaz knihy. Písmeno? Tak môžeme dať S ako Slovensko. S ako Slovensko alebo SHO. Áno, áno. Takže S, kde ho mám? Dal som ho vôbec? <laughs> Ja teraz neviem nájsť, lebo ja som to písal tým môjim písmom. Mám ho. A je to Peter. Je to Peter, ktorý tvrdí, že nie ste jasnovidec a má vlastne pravdu. <laughs> Áno, ja s tým súhlasím. Takže, takže Peter vyhráva knihu Švedska 63. Nech nám napíše adresu, nech mi ju napíše do mojej súkromnej adresy, aby som mu vedel, kde mám poslať knihu. Nech napíše na sefredaktor zavinač klucod.sk tú jeho adresu sefredaktor zavinač klucod.sk a tam mu túto knihu pošleme. Ak sa neprihlási, tak potom pôjde ďalej do ďalšej relácie do žrebovania, ale urobím všetko preto, aby som sa s ním spojil a je už na ňom, či bude chcieť, či nie. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste tu opäť boli s nami. Zase ten rok prešiel obrovsky rýchlo. Mne to prípada, ako keby ste tu boli pred mesiacom, lebo vždy tu tak na začiatok roka bývate už tretíkrát, čo je dobré, čo sa teším, lebo nie každý v tomto čase je ochotný prísť, takže to si vážim. Zase sme rok starší, O rok sa hádam, vidíme opäť. Skúsenejší hlavne po roku. Dúfam, že, dúfajme, že nebude svetová vojna. Lebo... No a pevne verím, že sa v štúdiu uvidíme skôr ako o rok. Ja som pripravený kedykoľvek prísť, takže e, verím, že tak cca o mesiaca vidíme <laughs> a počujeme. No, už boli ver poslucháči, ktorí si vás žiadali a pýtali, že kedy opäť prídete, tak uh, uvidíme, je to, je to lebo je, je viacero ľudí, čo aj. akože uh, potrebujeme riešiť a aj majú záujem prísť a aj, aj musíme ich rozoberať a nemôže to byť stále len o tom istom človeku. A dnes to bol človek, politolog, človek predseda Slovenského hnutia obrody, človek Robert Švec. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a opakujem všetko dobré všetkým na Slovensku, v Európe, a vo svete.